Energy FM. Energy FM. 106.7 Energy FM Pangga. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Yan, hello. <laughs> ha? Hello. Magandang gabi po sa mga naguguluhan sa mga oras na to, no? Bakit naguguluhan? naguguluhan hanggang ngayon kasi kung anong relasyon nung kaninang pinag-uusapan natin, no? Magtita, magtito. Pero hindi natin kasi natumbok ang tunay na tanong. Ang tanong, sino yung ama? Ay? Oo nga, ti, ang madami Ma- nag, de- ano sa akin na tita tatay. daw. Tita daw yun, magtita. Oo. Kung lalaki, magtito. So, pero depende kung sinong tatay. Pero anyway, good good evening sa lahat ng mga magiging tatay na, no? Oh. Ah, anytime soon, ha? Congratulations magiging tatay. Pero sana wag lang wag lang ngayon mag-end dun sa pagiging tatay. Sana maging ano ka, maging magpakatatay. Huwa, correct, maging huwarang ama, di ba? Magkaiba yung pagiging tatay tsaka pagiging ama eh. Tama. So, hello sa inyo ha. <clears throat> Ay nako, i-follow nyo nga po ako sa social media accounts ko ha at Kuya Chico 1067. Okay? okay. Yan. Ako naman po, gandang kara sa Instagram at uh, Facebook DJ Kara and Twitter at DJ Kara Official. Ako, wag nyo na akong i-follow muna, ha? Wag muna. Wag muna, lately na lang. Ah, late, lately, later pala. Mamaya na lang. Later na lang, oo. Oh. Kasi pinapahabol ko sa subscriber ko sa yung ano eh, si Energy FM eh. Natalo ko na eh. Ah, oo nga, no? Contest? Oo. So, Wawa dapat... naman, kaya i-subscribe nyo na. Ito ang ano, ito ang uh, YouTube channel ng Energy FM. Madaling kang Energy mahanap yan. FM 106.7. Ha? Nandiyan yung mga, ano, yung mga programa namin, nandiyan naka-upload lahat. Ha? Yes, lahat ng replay po, pag di nyo naabutan. Nandiyan, ha? Oh. Iyon. Say hi to uh, 2,000 people watching right now. Hello. Kanina, 6,000 kay Chico. O, nung napag-usapan na yung aso, naging 3,900. Maraming hindi animal lovers. Tawag 8721-2429, 8721-2429, Hindi ko alam kung totoo yung nabaltaon kanina, sinabi ni uh, Miss Techi. Mm-hmm. May bagyong paparating? Totoo Actually, nga. may nakita nga rin akong post Oo. no. no Totoo ba? Pinaghahanda ng parang ano, NDRRMC ba yun? Oo. Oo. NDRRMMMMC. Oh, nabanggit Dami. ni Lindsay hmm. yan na may parating nga doon so pinag-iingatan lahat. Totoo ba? Oo. At ang nakalagay pa sa ilalim ay brace for impact. So, Naku. ibig sabihin, ano siya, hmm. devastating Sobrang talaga lakas. siya. Ah, eh kung ganyan na magiging ano niyan, path niyan, oo nga, no? Hmm. Sentrong-sentro talaga. Grabe. Sana lumiko siya. Hindi ko alam. Kasi di na, unpredictable yan eh. Kahit naman, di ba, yung sa pag-asa, forecast lang yun. Di ba? Oo. Forecast, pero pwedeng, pwedeng hmm. lumihis na, sana lumihis. Para, oh. di ba? Kasi, papasko pa man din. Kasi laki ng kalahati ng Pilipinas to ah. Oh, grabe. O, para sakop niya yung, ano eh, yung buong, di ba? yung buong Luzon, parang ganyan. Oh. But anyway. Land, it will make its landfall on December 3rd. At malapit Uy, na yun. malapit na. Ilan tulog na lang. 29 ngayon, 30, 1, 2, 3. Naku. So mag, ano, maghanda na lang din siguro tayo, no? sa mga bahay, no? Uh, battery, ganyan, flashlight. Yung usual, ba, mga, Ayan. yung mga pagkain na madali, no? Yung mga canned. Uh, Mag-grocery na para kahit hindi na lumabas-labas, di ba? Ang dami ng pagkain sa bahay. Batiin natin yung mga atlet ng Pilipino natin. Good luck natin sila. Ay, oo nga. Sa Southeast Asian Games na nagaganap ngayon sa iba't ibang dako ng uh, Metro and Mega Manila. Pero yung pinaka-main ay nasa Clark. Mm-hmm. Kasi uh, meron meron sabi niya, 'di ba? May may ginawa doon na may oh, nga, may, may event doon. Sabi may niya. May laro doon. May laro sabi niya, meron sa Rizal Memorial Stadium sa uh, dito sa may uh, yung Rizal Stadium, yung ba yung ano, yung malapit sa atin dati? Oh, yan, oh, yan, meron ding laro diyan, may ginawa sa Philippine Arena, may ginawa sa Uh-oh. sa uh, Clark. Lahat po ng mga, mga Pinoy at mga Pinay na atletang Pilipino at mga coaches ng Philippine team, sana maiiwi natin yung ginto. Although oh, nandito wow. sana. Let's oh. hope for the best. Ayan. Ano may iuwin sa Pilipinas sila? makuha, makuha, makuha 'di ba? Masungkit. Makuha. Oh. Ang gintong medalya. Hindi ako ano, hindi ako uh, updated sa yung rankings pa or Wala, hindi pa naman gaano ano, wala pa ba? Wala pa naman gaano. Mga gold, gold no. Ikaw ba ano sa... mga ano mo, sports mo? parang wala akong sport eh. Wala. Mukha ba akong sport eh? Parang hindi naman <laughs> Parang hindi ka panip. Basketball, pero, pero da, ka. Dati nung bata ako, nag-basketball sa, alam mo yun, yung mga larong... I imagine talaga. oh, eh, at, at ang court namin, hanggang ngayon, hindi na siya naging covered court. Whole ano? court siya, pero alam mo yun, tirik yung araw. Pero ganun. nakapaglaro ka na ng basketball? Dati, oo, naglalaro ako ng, dati nung bata talaga ako naglalaro. Tapos, 'di ba? Naka, nakapapa ako niya kasi mapipigtal yung chinelas ko. Tapos katanghali ang tapat naglalaro ka tapos si susunduin ka na nanay mo no si Aling Elsie Oo. Uwi nakapamewang. na! Nakapamewang nag ang taas ng pamewang tapos naka-duster siyang bulaklakin tapos may rollers ah. ang ganyan. Tapos may may nakapulupot na sinturo na 'di ba? Kasi Talaga? hatawin niya ako ganyan. Kasi nga hindi pa ako muwi, etanghalian eh, na. Eh 'di ba pag bata ka hindi mo naman na Mamamalayan yung Oo, oras-oras. para eh. hindi ka nagugutom basta for all you care makapaglaro ka, 'di ba? So, yan. So, nanalo naman kayo sa basketball noon. O oh, hindi? Oo. Pag naglaro, Alam mo, hindi ko magaling ka ba? Sa basketball? Paglaro. <laughs> eh, <laughs> marami namang magaling eh. So, pero eh ko, syempre dati mga laro-larong masabi. Tsaka tapat ang bahay namin eh, half court. Alam mo yun, yung usual street tapos Oo. may half court, ganyan. So, mm. ayun. Eh, na, na, na, hindi ka magaling. Kasi kung magaling Oy, ka, kinarar, kinarar mo yun hanggang ngayon eh. <laughs> Oy, hindi. kasi, kasi syempre nung mga bandang grade 5, grade 6, parang nahihiya na ako lumabas. Oh. Dalagang Pilipinas. wow! <laughs> Oo, hindi. Promise. May, may ano pa, may rubber shoes okay. pa nga ako kapag maglalaro eh. Tapos, since hindi na ako naglalaro, si, yung kapatid ko si Ipe, hinihiram, oh. pinapaalis, pinapatanggal ko kasi ayokong hiramin niya. Parang, ah. oh, ang sama na ugali. Alam mo yung, masira na lang. Sa, sa part na yun talaga, mas Oo, ugali diba? Mo. Parang amagi na lang siya kaysa masira ng kapatid ko. Ganun. <laughs> Para, di ba, masisira din siya pareho, pero di ba? Eh kasi... Wag lang siya makinabang talaga. Ang <laughs> sama na ugali ko talaga dati, pinapahubad ko yun. Ano ba, naglalaro na sila, no? Pupunta ako dun sa anong galit na... Gina G ako, gusto kong, alam mo yung galit na galit, gusto manakit, ganyan. Mm. Umarin mo yan! Napahubad ko tapos ano ha, hagis ko yung tsinelas niyang sira-sira. Kasi Grabe. kasi ako na naiinis naman ako dahil yung kapatid ko may mga taong ganito yung alam mo yung parang bakal yung paa, yung la, walang walang gamit na tumatagal sa kanila. Yan, yan, yan. Oh. May mga ganyan, tsine. Kasabi mo si Kara, yan. Oh. Tsinelas. Alam mo yung parang Walang gamit na tumatagal, yan. iisa lang naman tayo ng paggamit ng tsinelas pero parang yung sa kanya hmm. laging mapipigta, laging ma- you know, laging masisira. Oo. May mga ganyan tao eh, no? Yung pag kumilos kakaiba, Oo. Pag kumilos, may masasaging kung ano man, di ba, mawawara. Yan, yan, yan, yan, yan. Ah. <laughs> Yan. Grabe. Yan, yan, yan siya. Papunta sa yung hangin. Eh. Kaya nga eh. yung aga niya mga ano, eh, eh ako naman, eh, ang arte-arte ko, di ba? Parang uh, maingat-ingat ako sa mga gamit. Kaya parang naiirita ako pagka ganun gagamitin. Yung chinela, alam mo, chinelas ko nga, no? Oh. So, bilang flat-footed ako, alam mo yung pantay, ah, pantay, oh, pantay yung kain. Pantay ng chinelas, yung pudpud. Eh pag Oo. alam ko pag ginamit yan ng kapatid ko o ng iba, May something. kasi pag kasinuot ko na ulit, naka, alam mo yun, tagilid na siya kasi yung kain nila nung chine, ng paano nila, iba, di ba? So, ah. hindi uneven. So, Ganun kasama ugali mo, no? kahit chinelas na pinapak... <laughs> Kasi pag sinuot ko na, parang hindi na ako komportable. Alam mo yung hindi ako nag, may gumamit nito. Alam ko. Napaka, na, <laughs> napaka-sensitive ko sa mga ganung mga bagay. Ewan ko ba? <laughs> Iba ka okay. talaga. <laughs> Ay nako, kinukumusta ako ni Doc Lea Descarte, no? Okay naman ako, Doc. Hindi nga tayo nagtagpo, ano? Siguro... Yan ba yung sa tenga mo? O, sa OENT oh, si Doc Lea. Eh, sana bu bukas, no, Saturday, hopefully, magtagpo tayo para masilip ulit. Oo nga. You're back. Welcome back, Doc Lea. Kumusta ang iyong uh, uh, to, trip to ano to uh, to the Holy Land? Oo nga, di ba? Nagpumunta siya dun. Sana makapunta rin ako. But anyway, Jerusalem. Oy, medyo kababayan ko to. Uh. Oo nga, Laguna. Taga Laguna yung caller natin ngayon. Taga San Pedro. Oo nga, sa San Pedro, si, si Kuya Ray. Hello? Ah, hello po. Magandang gabi, Kuya Ray. Ah, magandang gabi rin po, si Kuya Chico. Uy, saan ka sa San Pedro? Ano po ako doon sa Pataas Palanggam. Mm, oy, sa baba, pag, sa baba ninyo, kami yon. Sa Ha? pagkita po, di ba po? Hindi, sa baba ninyo yung basta doon, malapit sa ano, sa, sa ah, Eslex. Kasi yung, Southwood Small po. oo, oo oh, yan. Kasi yung ito, yung langgam, yung lugar na yan, mataas yan, papabundok. Meron ah. kasi sa amin, kaya ako sinasa, taga-bundok ko literal, hindi mo siya bundok-bundok talaga, parang burol lang, alam mo yung mataas na lupa. Mm-mm. Na yung, yung dati kasing, yung bahay namin, yung subdivision, parte yun nung parang bundok-bundok na tinibag lang, pinapasabog dati. Mm-hmm. Nung bata ako mm-hmm. ganyan eh. Mm-hmm. Ay, gandang araw. Mag-a-announce sila. Hello, Okay naman, ikaw? Eto, kinakabahan. Ay. Bakit? Eh, nakausap ko na yung mga idol ko. Ay, ah. Pipi J, Papa Jackson. Oy, oy, oy, basta! <laughs> Eh, nakakabahan ako kasi first time ko kayo makausap. Huwag kang abahan, hindi naman to audition. Wala naman kaming pipinuting eh, di ba? Wala naman ganyan. Para tayong mga judges ngayon eh. Oo, tayo ang mga Para judger. Para tayo naka-black. Anong talent oh, ano? mo, Ray? Yan, anong talent ni Kuya Ray? Nako, kumain. Ay? Ah, buko doon. ano, magmahal ng tapat. <laughs> ano pa? Ay, talent nga talaga yon ano? Ayun. Mahirap yun, ha? Ah, magmahal ng tapat. Ganon? Oo. Mahirap pa talaga yon? Ah? Mahirap yon. Magmahalan tapat. Hindi ka ba nahihirapan? <laughs> Grabe siya. Hindi ako nahihirapan. Kasi Oo. Ah. tapat ako eh. Mm, sa diba? Ikaw, Ray. Ikaw, tapat ka ba, Ray? Tapat ka ba? <laughs> Tapat pa sa araw. Yan. Buti naman. At least, no? Buti naman ganyan. Na totoo na kayo kay PPJ eh. Ah, Talaga ba? ah, ito ang tanong, nag, nagmamahal ka ng tapat, no, talent mo yan, minamahal ka rin ba ng tapat? Papi? Oo, syempre. Oh. Sobra. So may jowa ka pala ngayon. Yes. Ilang years na kayo? Ano, kaka anniversary namin, mga 4 years na. Oh, matagal na, ah, four years. Kailan kayo nag-celebrate? Ah, November 7. Ah, 7 kayo. Bakit ikaw? Ha? Ikaw, ikaw ba? Kaya mga seven Wala. kayo. Ay, Papatik, parang gusto kong para. Ah, teka ka. Hindi! Wala! Yun yung kadugtong eh, no? Parang, ah, seven kayo kami, ga- kapag munti ka nang gumanon eh. Wala akong sinabing muntik. Anong muntik? Ay, kung sakaling ano ang ano, kayo, ila, seven, Hindi eight, ko alam. hindi mo Hindi, alam. nakita na pala <laughs> Nakita ka daw niya. Dati, ano kami, nung 2016 pa, nung pumunta kami sa Thanksgiving din eh. Kaya nakatawag ako kasi yung company namin, American company. Mm. Kaya ngayon, wala kami pasok. Eh, oh. da, dati nagpunta rin kami. Buha po talaga niya ni PPJ. Ay? Yan Oh. May namumuo dito. Nakita ko na si Alden pero sabi ko, ay, mas ano mataas siya. Ano, Iba. ano ba yung bulahan dito ngayon? Iba rin. Eh. Wait lang, ha? Ah. <laughs> ha? Iba, Hindi, totoo lang yan. Yan, yan, Ara, ha? Pakinggan mo buti. Ba't ako? Hindi ako nakukuha sa mga itsura-itsura. Sinabi ko bang kukunin ka? Wala ka namang kukuha sa'yo, ha? Ah. Sinasabi ko lang kasi ikaw babae dito. Sige, oh. ko naman taken, oh. Eh, Kaya nga. <laughs> At nanonood nga siya ngayon. So, dapat hindi ako masyadong... Ano? wow! May ganun ka pa. Dapat prim and proper ko. Grabe. Dapat nakaganyan na. Prim and proper, pero kanina pinag-uusapan natin mga ano. Huwag mo na sabihin, nanonood na nga eh. Nanonood eh. Ito, ang dulas din ang dilaw mo eh. Sa buhay ko lalo eh. Buti pag umaga hindi siya nakapakinig. okay. tulog pa eh. Tapos PPJ ang lamp trip nun kasi narinig namin sa radyo gusto mo daw ng crispy patata ba yun? Gaya yung dinala namin Ayun, sa'yo. chichirya. Oo. Ah. Al- alam mo, speaking of chichirya, Kuya Reyno, napapansin mo ba, yung mga dating mamiso, syempre maliliit lang yan, di ba? Ngayon, nagsisilakihan na rin sila Laki lahat. na ng chipi lahat. Di ba, nagsisilakihan na, pero Inumpisahan na lalayan yan ang, eh. o, ang ano ko dyan, Sumusyal. pa- napansin ko dyan, hindi lang yung balot yung lumalaki, pati yung mismong chips lumalaki. alam mo yung crispy patata, ang laki na rin niya. Mm-hmm. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Konti na lang kasi nilaka ng mukha ko yung crispy patata. <laughs> so naglalakihan na ngayon. Sana, di ba? Sana yung, yung pa yung original. Yung totoo, nag-umpisa pa siya sa mal- maliit na supot o sa malaki? Maliit, wala. Ah, kasi una ko siya nakita malaki na eh. Ako malaki na. ako na. nakita malaki ko maliit, tapos lumaki na lang. <laughs> ano ba yan? ikaw, ikaw ba? ano po pala, ka-schoolmate ka rin si Richard. Ahead lang ako ng si one year. Si Richard! Ayan, Moon! Mm-mm. Ah, pamantasan lungsod ng Muntinlupa. Hindi, sa ano, high school. Ah, Hindi nag-high school yun, nag-college kagad yun. <laughs> oh, magaling yun eh. Hoy, kumusta ang traffic diyan sa Muntinlupa kasi syempre, 'di ba, kayo yung kayo yung Muntinlupa? apek kasi sila yung apektado talaga lalo na Kasi nung unang araw talaga nung ano. flex Hindi- sa kayong Muntinlupa. magkakonekta tayo, walang galawan yata doon eh. Pero ngayon, okay okay na. Hindi pa rin. Eh, manalig lang tayo. Kasi manalig lang tayo pag sa San Pedro, Susana kasi daan namin. Mm. Eh, yung Susana, Muntinlupa or yung S-Legs. Kumbaga magdadasal ka na lang po kung saan ka dadaan. <laughs> Magdadasal ka na lang. <laughs> Magpe-pray ka na lang. Saan po ba yung mas hindi traffic? No? Isa nga po pag nag-movie ka, matatapos mo pa bago... Ano ka? Makakadalawa ka nga eh. Ang <laughs> matindi po nun, alabang lang yung trabaho ko. Ikaw, nakakadalawa ka pa ba, Kuya Ray? Mm. Saan? Ng ano, nang nood, ng movie? Mm. Siyempre. <laughs> Bakit ka ba ito? Wala. Ba't ba kayo? Tiyo, tawalo ko na. Ikaw, pa, Jackson. Sige nga, anong movie? Nakakadalawa ka? Oo, oh, mga nakakaapat nga ako. Eh. Hindi na nanonood yan. Talaga? Pag nanonood ako, dati, dati. Iba mga, mga pinapanood niya, may pinapanood niya yung mga paghayupan eh, di ba yung mga <laughs> oh. National Geographic. Ganon. Ganyan. Oh. Animal Planet. <laughs> Pero ako din naman actually. Teka, yun ang pinanood ko kanina dahil eh, no, naisip ko ngayon, eh, The Treasury. Ano yun? Hindi mo alam yon sa Jordan? The Treasury? Mm-hmm. Hindi ko alam yan. Pero I'm sure nakita mo na to, Kuya Chico. Mm, ikaw, Kuya Ray, anong hilig mong panoorin? Panoorin? Mga ano rin eh. History Channel din halo. Ay. Mm. eh, Ah, Petra pala, sorry. Yung mga, Jordan, tama. American Ninja Warrior, mga ganon. Uh, itong nakaraan ang mga pinapanood ko, yung Masterchef. Uh, ah, okay. Magand mga ganyan, no? Pero ngayon pa, nahihiligan kumanood ulit ng mga classic na Tagalog eh. Lakasan mo, kuya. Classic na Tagalog. Classic na Tagalog. Yung kila Oy, magaganda naman yung mga ganun, di ba? Mm-hmm. Classic na Tagalog, no? Yung mga taytela nun, mga kakaiba, no? <laughs> Tayo yeah. idiin mo, ganun, no? Pero drama yun. Oo, hindi mo ba alam yun? Hindi. Hindi mo panood, ano na napanood mo? <laughs> Wala na ako napanood lately eh. Hindi na mm. nakapanood. Nabaliw si Susan sa Arnibal ni Roland. <laughs> Ano yun? Hindi nakapanood pero kailan nag-post ka na nag-post sa Instagram mo ng ano na maiinit na eksena. <laughs> ano yan? Ano yun? Ano pinost mo? Ano maiinit na eh, eksena? Eh, kasalanan ko ba ko yun yung napapanood ko? Magkakasunod na ano? Anong... Mga halikan. Mga... Hindi, yung buong pelikula may part lang na halikan. Yun lang kinukunan niya. Hindi, nagkataon. Nirecord mo? Tapos <laughs> pinost mo? Oo, pinapost niya. Anong, anong Pero caption? normal eksena, anong caption? Say, halikan, tapos anong caption? Sana all. Wala, pinupost lang niya, silent. <laughs> Walang caption. Walang caption? Ano nag-post? Walang sana all, di ba? Nagkataon kasi, yung movie na magkasunod na pinanood ko, puro ganun, yung mga eksena. So, inatatapat pa mag-ID stories ako, ala, halika na ulit, ganun. Uh, so, parang may lang. sinasuggest siyang ganyan. Oo, parang mag- mag-story lang ako, parang ano, watching now, eh bigla mamaya maghahalikan. So, di ko na tinitigil, parang panood din nila. Mm. Ibahin mo naman yung caption. <laughs> yung ano, yung unggoy na nakatakip yung mata. Ah, Yung caption oo. Siyempre, parang ayoko sana makakita nito. Oh my gosh, Ah. ganon. Yun ibig sabihin nito. Ibay mo yung caption. Ah, caption mo, ah, gano'n. Bago ang bastos. <laughs> Uy, hindi. Tapos yung monkey nakaganon, no? Nakaganon, tapos nakaganon. Tapos may, oh, baka sabihin, ang bastos mo naman. <laughs> Ano yun? ano Diba? bastos doon? <laughs> Pag ako ka nag-post, ganun, di naman bastos. Eh, yun. sa'yo kasi ah. sanay sila. Baka sabihin, sabihin, ano naman ito? <laughs> Ay, nako Lord. Hindi, ewan ko ba? Puro romance ang sinapanood ko lately. Ah, baka nasa romance channel. May mga ganyan, di ba? Romance Hindi, channel. Hindi, sinimawan. Ah, eh di, may mga theme yan eh, di ba? Cinema Sinimawan. Para sa ganitong araw, ganitong oras, ganyan yung mga tema ng mga... Kaya, minsan, eh. di ba, mga r- romance, ganyan. Minsan naman, mga bakbakan. Walang bakbakan eh. color left the group. Pakikinig lang po. <laughs> si Kuya ano Ray kasi. Ano ang last movie na pinanood mo? Ang Ready or Not. Ano yun? Yung bago ngayon, yung parang patayan. Ah, patayan? Ay, parang alam ko yan. Parang napanood ko yan. Ready yung, or not yung yung ikakasal sila? Oo, oh, ikakasal Oo, tapos, tapos, eh, parang tradisyon ng tradisyon ng pamilya na mm. hindi ko hmm. alam parang may card game siya tapos kung ano yung mabubunot yun. In fairness doon, oh, napanood ko nga yan. Eh yung Tagalog movie? Napanood mo? Ano yung pinaka-last? Tagalog? Ano pa rin eh. Pisilin mo ang pasas Kailangan ko. maisip mo yan. 3D. <laughs> <laughs> ano yung, last? Yung kala Alden pa rin. Ano yun? At saka, ay hindi, yung Mamol Nights pala. Sino yung bida dyan? Si Yung ano? Kala Kim Molina. Si Kim Molina. Oo, Momol Lights. Hindi ko napanood. yan. Oo, maganda nga yun din. Napanood ko rin yun. Sa i TV ata yan eh, no? Meron. To download. Tsaka, sino ba yun? Si Kit. Kit. Thompson. Ayun siya ba yun? Kit Thompson. Ah, hindi ko Oo manager. Kuya, hello, PPJ. Oh, bakit? Maraming salamat sa iyo. Saan? Bakit? Kasi nung dati kasi, bago, ako, bago maging kami ng girlfriend ko, may niligawan ako, tapos down na down ako. Lagi ko yung pinapakinggan ko. Yung para bang nare-realize ko na, syempre, yung pag-ibig minsan na binigay mo, ah. hindi yan napapantayan lagi eh. Yun Kumbaga, hindi yun yung sukatan. Mm, basta, Nag, basta nagbigay ka lang ng pagmamahal. Kung i-reciprocate, okay yun. Pero kung hindi, humanap ka ng taong i-reciprocate ka. So, ano uh, ah. natutunan ko yun. Fairness, Kaya ah. yun, fast learner ka. Ah. Mm. Dami mo natutunan, no? Ano eh, pa? Ayun, kaya high school pala ako na, ikanig na ako. <laughs> Ay, mga bastos. <laughs> Ay, nako. Eh, man tayo sa mga ano. Ah. High school pa lang. Kaya yun. Station TPJ. Gusto ko sana mag, ano, mag, ano sa girlfriend ko, kung pwede lang. Mag, pwede. ano? Kasi bukas kasi mamamanhikan kami. Ako na! Oh! Yan na, yan na, yan na. Okay, oh. diba, kultura ng Pinoy yan, pamamanhikan. Oh. No? Yan yung pupunta ka sa kanila, kasama, kasama magulang ang magulang mo. mm 'Di ba? At uh, haharap kayo dun sa magulang din niya, ganyan 'yun, 'di ba? Opo. Medyo parang, parang ako eh. Parang to formally, no, na parang hi, ang, ang tao hihingiin ng kamay, ganyan, no? Opo. Ah. O eh, kinakabahan ka pa? Kano katagal na kayo magjowa? Apat na. Four years na nga eh. Four years. Okay. Kaya ganun. Kinakabahan ka? kinakabahan. Eh, ganun talaga. Kasi, bakit, for, hindi mo, na- first time mo bang mamimit yung magulang niya? Hindi naman Hindi siguro. naman, kasi buong angkan eh, kasama. Mm, bagay tayo mga Pinoy, ganun ano? Buong angkan. So, ano, pinapractice mo na ba kung nang sabihin mo? Hindi. Ano naman po kasi talaga, nakapag-ayos na kami halos ng venue, ng mga Ah, formality na lang bukas. formality talaga. Mm nakakabayan kung, di ba, first time siguro or hindi kayo masyadong nakikita or hindi kayo masyadong maayos yung ano, yung relasyon ninyo, di ba, yung with the parents. Pero kung okay naman. Ayun nga, katapos lang namin gawa ng fruit salad. Ay, ah, susya. Fruit Kasi salad. bibigay bukas. Yung fruit salad, doon ba may pasas? Oo, oh, meron. Yung iba kasi May mga ang- taong ayaw ng pasas. Mm. Eh, adjust na lang. Pag... Ah, May mga mo na tao, gusto gusto ng pasas, pinapapak ko yan. Oo, tapos kapag nakaluto, ayaw, di ba? Pagka papapakin, okay lang. Pini-finger food ko yan. Pasas. Kayong prunes. Actually, ano yan eh. Sabi nila, ano daw yan, mabisa yan kung gusto mo magpapayat. Oh? Kumain ka ng kumain ng pasas. Tal- Bakit? Kasi mag-ano Magda- kayo, eh, mag, mag, lbm ka eh, after. Wow. Papayat ka talaga. Hindi, totoo nga talaga. Yun yung ginagawa ng iba. Hindi Totoo ako nga nagbibiro. oo. Mag- Pasas. Asas. <laughs> Huwag ka tumatawa, Kara. Muntik na ako madulas eh. Na? Gusto ko magtahan. <laughs> Ah, bu- ang galing Hindi mo, masabi. buti may pamigil ka na ngayon ha. Ah. In fairness na sa'yo talaga ha. Nag- <laughs> Kuya Ray, Apa. maraming salamat. Diba tumawag si Ring? Bakit tumawag si Ring. Tumawag ako para mag-sub. Mag-ano lang. Sa girlfriend ko. Napaka-sweet! Apa. Magbigay ng message. Game, game, game. Oo, sige nga ah. Teka. Kaya nagjawa mo ngayon? Hindi. Kasi sabi ko matulog Ma- na. Malay mo, hindi mo naman bukas alam, na nakikinig pala yan. Oo. Oh. Sabi ko, bukas ka na lang sa kanya paparinig to. Baka sumabit ka, yun, know, at least may edit mo, no? sige nga, kami ang magiging judge. Kaso bawal panggitin yung tawagan namin. Bakit naman oh, yun naman wag, wag, pangalan lang, pangalan lang. Wag, wag. Ay, alam ko na. May idea. May idea na ako kung ano yung tawagan nila. Ang mga bawal Basta. dito ang tawagan eh. Talaga? Alam ko na may, ako may idea. Kinaya ko lang kasi dati ito kay PPC eh. Sinabi pa talaga eh, no? So, alam na. Asan ba yung tubo ko, ha? Anong ano? Mars name? <laughs> Just... Ana. <laughs> Ana daw. Anong, ano, anong uh, theme song nyo? Let it go, let it go. Wala pa actually eh. Di mo ba naisip yun, team song? Pag ah, ako nagagawa, wala ba? Sige. Game. Okay, ma. Ah. Galingan mo, ha. Ah. Sige, teka. Okay. Parang may, ka- may code ko kasi na. Hindi, wala naman. Ah, wala, wala. Sige, dapat from the heart. Teka, lalabas ko. Wag! Baka kung anong mailabas mo, ha. Sige, go. Ay, hi Rina. Bye. Sa palagi ko nabibigla ka ba't ako tumawag. Dikit mo sa labi. Para ano man ang gusto ko lang malaman mo. Mahal na mahal kita. At uh, alam ko marami pa tayong challenges na ma kailangan ma-overcome. Basta wag kang bibitaw. May times na mag-aaway tayo. May times na malulungkot ka. May times na talagang kailangan natin maghiwalay ng saglit pero dapat sa isa't isa babalik pa rin tayo. Kumbaga, ayokong dumating sa point na maghihiwalay tayo. At ayokong isipin yun. Dahil pag hindi ko naman inisip yun, hindi naman mangyayari yun. Alam mo, mahal na mahal na mahal na mahal kita. Sobra. I love you, Fifi. Ang dami gusto sabihin pero nahihirapan ako eh. Hindi sabihin mo lang! Sabihin mo lang! Hindi, nahihirapan ako eh. Kasi syempre, pag mahal mo, hindi mo naman kayang sabihin lahat eh. Ay. Pinaparamdam na lang. Yun ah. Tama ka lang, kamay ko. Pag naliligaw ako, ikaw lagi ang maging gabay ko. Ano siya? Siya maging ano mo? Gabay. Pabulong kasi pabulong eh. Ay, sorry. Oh, yan. Hindi payag. Kaya, tandaan mo, ikaw yung kumumpleto sa akin sa panahong naturog ako. Ay. At ikaw pa rin hanggang sa huli. Yan lang po. Sige pa. Ano? ako Sige siga. pa, ano may mga, ano nyo, mga future plans mo, gano'n? Ha? Ah, Your plan? Ayun. Ano, pag nag-away, pag nag-away kami, makikinig sa kanya, tatahimik. Ano, yan Yan, tutunan yan. ko eh. Pag nag-away, Yes, sir. huwag mo sasabayan. Tama, tama, tama. Pag galit siya, galit ako, siya pa rin ang galit dapat hindi nakatulong doon. Ah. Hindi, kumbaga, mahirap. Hindi. Kumbaga, bibigay ko yung ATM kung kinakailangan. <laughs> Para tumahimik siya, no? Yan lang. Okay na yun, baby. Diba? Parang ilang plano yung mong anak, ganyan. Eh, kung ibibigay naman po, eh, ayoko mag-isip kung ilan. Importante po, kung magkakaroon, kung wala, masaya pa rin magagawa. Diyos naman ang mag magbibigay. Pero kami gagawa, siyempre. <laughs> Oo naman, ala namang tayo. Hindi naman pwede yung ganun. Mapapahamak ako. <laughs> Parang nakalimutan mo na nun si Oo nga pala. Napareact ka ng ganun, bro. Message nga lang ang Ayla. mali pala, mali, mali. Paki-edit yun, ha? Ah. ah, sige, sige. <laughs> lang? Grabe Oo. naman. At, paparinig ka na sa kanya bukas. Okay, sasabihin ko lang. Hmm, baka ano looking forward ka na mangyari o magkaroon kasama sa mga ganong mga tipo, di ba? Ibibigay mo ang ano, between, ganyan, susungkitin mo, ganyan. Kahit, kahit kulangot mo, di mo masungkit, pero yung between, no? Sungkitin mo, no? Ganun eh. Pag Ayoko, nagmamahal, no? ayoko nung mabalaklak pa salita. Eh. Ay, Tama. dapat makatotohanan Dapat lang. puro gawa sakto, ano. Eh, Tama! Doon lang tayo sa, ano, sa gawa. Kaya yun, hanggang doon lang po. Salamat. PPJ, good oh. luck. Good luck. Saan? Alam mo na yun. Magkakalala ba kayo? Hindi ko Close ba? <laughs> Close kayo. ano yun? Ta. Ha? Alam, magiging masaya ka rin sobra. Malapit na ako mapahamak sa'yo, Brad, ha? <laughs> Magkakilala siguro kayo, no? Ay, hindi. ako yung dating karelasyon nito bago naging jowa niya sila. Wait lang. Sige. Maraming salamat ulit. Kuya Chico, gandang kara. Salamat. Papa Jackson. Yeah. Dapat pag nakasalubong ko eh dyan sa San Pedro, dapat sweet na sweet kayo, ha? Ay, sa'yo kami maging sweet. Ay! Siyempre, eh, Sige. saka lang namin makita eh. Kaya nga. Yun na? Ah, sige. Yan lang. Mm-hmm. Wala na? Ah, wala, wala na. Grabe naman. Wala na Sobrang- ano. sabihin. Mm, Sige. Salamat. Yun lang? Hindi. Grabe kasi rin. Yun lang? Wala na? Ha? Wala na. Baka may nakakalimutan ka pa ano, te-text ko na lang sa kanya pag nakaload. Text na lang. Mapakatipid <laughs> naman nito eh. Kanta, kantahan mo, di ba? Para magpakasweet eh. Kumakanta ka ba? Huwag na lang natin pong pag-isipan. <laughs> Dali na, di ba? Part yun ng pagiging sweet, di ba? Gagawin mo lahat. Kakanta. Kung, may, kung meron kang awitin o kahit certain lyrics na iaalay sa kanya, ano yun? Ay, ang iaalay. Oo, nakanta. Sige nga. Gusto kasi yung ano namin. Oh, Gusto di ko. namin parehas. Ah, sige, game, game. Ah, sige. Kaso baka wala dyan. Meron yan, ano yan? On this day. Si David Pomeranz, meron kami niyan. Si David Pomeranz na ano, gusto nang maging Pinoy. Ito yan, no? Oh, Ito yan, oh. no? Yan, no? Oh. Yes. Game, ah sabayan mo dapat. Hindi ko kasi fancy yung lyrics. Eh, Ladies and gentlemen, please welcome Ray. Ang galing ni Ray, no? Ha? Galing na. siya ba yan? Parang kuha niya yung CD. Hindi siya yun. Diba? Hindi. Hindi pa. A game, Ray. Ano, hindi ko kami yan. Yung chorus. Chorus, alam yung chorus? Huwag na nga natin pag-usapan. Grabe naman to. Dapat lulubos-lubusin mo na nga eh. Ay, ako sa kanang mata ko lang eh. Ay? Sa halang mata lang. Parang matras dahan-dahan pa, no? So yun. Ayun na, ito lang. Simple lang. Isang ano lang. Isang banat lang ng chorus. Ayun na, oh, game. 3, 2, 1, and... This day, I promise forever ganun lang. Kaya Chico! Sige. It's a no for me. <laughs> Magja-judge pa. Magja-judge pa. Kala ko walang ganun. Ang ikli eh. Eh, siyempre. Wala ka pala, maikli pa rin iyo eh. <laughs> Sige. Ah. Anyway, salamat sa <laughs> pagtawag. Kuya. Bye-bye, Ray. Salamat. Bye. Bye. Bye. Bye. <laughs> Gusto lang magpakasweet. Pero ang sweet nung kanta na yun, no? On this day. Oo. Parang pangkasal talaga siya, no? Nakantan. On this day, I surrender my heart. Heist, heist, heist. Ano, desisyonan nyo. Kukuha ng collar o papahinga? Teka lang, ha? Batiin ko lang ng belated happy birthday. Si si ah, Kati. Okay lang nga ba? Ha? Ang misis ni Butchik ha na nakikinig ngayon dahil di daw makatulog ha. Malikot, malikot daw yung nasa chan. Mm. Eh, Sige. Ayan na. Ito, babati muna ako. Um, Jermaine, Cheche, Luth, Likudan from Dubai. Hello po sa inyo dyan. Hello. Hello din, Team Kalad, si May, Maraya, si Glory, Laika, Hazel, Camille, Desiree, LJ, Iris, Diane, Chami, Casey, Mia Ses, at si Gail. Hello din kay Carol, Shaira, Eunice, Jeneline, uh, Darlina, Maria. Happy birthday kay Ate Denden. Team Lindsay, Team Karanatics, and Team Jimbo. Yung mga team-team siya. Ayan. Hello din kay Anami Diaday. Hello. Ito din. Ayan. <laughs> Hello din, yung Mami Las Fambam sa Rome, Italy. Tita Grace, Paul, Kiara, Rafael, Paulette, Primo, Tita Joy, Nia, Lance, Angelo at Arnold. Si Carol Madriaga, hello ha. Si, eto, GR, Lalin ba ito? <laughs> Pangga Yang, hello. Uh, si, ano? Si, si ano to, Glenis Lorenzo ba ito? O, Oo. Carol, happy wedding. Sabi, <laughs> sabi ni ate, Jen. Ang daya mo yung mahabang ano ang binigay mo sa akin ha. Ah. Kasi hindi ko ka. Ang hirap basahin. Napakadaya. Mar. Kaya mo yan. Ano ka ba? Green nga yung papel eh. Margre? Marger? Mar. M-A-R-G. Margre. Kalim. Jessica. Rodel. Perry. Roxy Bakay. Emeline si Boto Ag Boto Agliam. <laughs> oh? Ay, sorry. ano ka? Sabi ko, boto. Bob, no. Kailan mo kasi hiwalay. O, oh, parang boto. Basahin mo. Bob! boto! Ano kaya yun? Sorry. Bob. Serpey. Tama? Survey. Rems <laughs> Mendoza. Erika Jane, si Salome, si Dayan, si Maribeth, Marinelli, Marilu, Maria Divina, Shanilyn or Sharilyn, yan, Marlu, Norlane, Bebs, Good Knife. Tama ba? Good Night from Ate Jen. Si Ate Jen nagsulat nito. si <laughs> Ate Jen. <laughs> si, si Justin Sembrano ha, dyan sa Middle East, hello. Si Dennis Francisco din, hello <laughs> din sa'yo. Malinaw-linaw ba, Boto? Si Boto. Kaya yun, wala namang ganun po eh. oh, ikaw naman. Michelle Tagulgon, Marites Asilo, Arlene Asilo, Admin Angel Mendoza, Admin Heidi, Admin Erlene, Judy Ann Principe Lizelle, Banyadera, Mami Cora, Team Cardiac Defenders. Hey, how are you? Wow! Yun lang? Ah. Laki-laki ng papel mo eh. Oh, may caller tayo. Hindi ako nagsabi ha. Ah. Oh, Kamuha. Lumapit ito, no? Mula San Pedro, ito Pasig ha. Si MJ. Hello, MJ. Hello? Hello, sir. Ay, magandang gabi, Kuya MJ. Yes, uh, Sir Chico? Oy! <laughs> Oh! Kamusta? <laughs> MJ! Yes. Ano na? Ah, Sir Yung- Chico. Ang tagal mo namang, kanina ka pa inaantay eh. Ikaw na lang wala dito. MJ, Eh, sorry, sir. Oh! Yes. oh! Hello. Hello, ma'am. Ah, ma'am Clara. Hello. Oh. Ah, Sir Jack. Oh, Papa Sir Jack. Jackson. Sir Jack. Ano to Sir Jack? Jackson. MJ! Hello, sir. Ano yan, Mark Joseph? Yes. Ah. Kilala mo? Ang daming Kilala MJ mo na eh. naman. Ano Mali, eh, hula mo lang. Ano ba kayo? Ang galing mo naman manghula, Mark. Ang daming MJ. Kaya Mark, tama ba? Totoo, tama ba ako, Mark Joseph? Yes. Oh. Di ba? Pwede ng Mark Ayaw mo. Oh, pwede din, di ba? Ano? Pwedeng Michael Jamerico. <laughs> Ang hirap. Ako na iniwala ko. Wala ganyang pangalan sa buong mundo. Hoy, meron. Michael Jamairico. Balak. Si MJ. O oh, ano na, kumusta buhay? Okay lang po. Maayos naman. Ah. Okay. Okay naman. Yes po. Kailan, kailan, kailan ang huling ihi? Jamairico. ano? Hindi ka na makamove on dyan. Hindi ka makakita ng cartoons. Ang galing mo kasi manghula eh. Diyan may ring. Hindi ko makita Facebook niyo. Facebook Live? Ha? Hindi ko makita yung Facebook Live niyo. Talaga? Baka nagtatago sa iyo eh. I don't know. Bakit ganito? Ang daming page na naka-live ngayon. Meron sa Energy. Kaya nga. Oo nga, lahat kami meron. Papa Jackson. Meron sa akin. Eh, Alam niyo bakit bumaba yung viewership natin? Bakit? Wala nyo. Bakit? Okay. Naka-live si Yorme. Ah, totoo ba? Bigla-bigla yan. <laughs> Alam mo din talaga. Naka-live kayo eh, naka-live. Meron na naman. Mataas pa rin naman. Meron siyang ano, meron Kaya siyang... Kaya mo bumagsak. Ah, ah operation. nasa ano siya ngayon? Nasa Rizal Memorial Stadium. Nanonood ako pa kanina eh. Nakita ko na kanina, hmm. nag-notify. Aso ah, nanonood siya? Ah. Si MJ oh. MJ, anong huling pelikulang pinanood mo? Ang huling pinanood ko. Tingnan natin. Uh, ah. Diyan mo mababase kung anong klaseng tao eh. Oo, kayo. <laughs> oh, kung ano mo lang pinanood. Pinanood. Alam niyo na, alam niyo na. So ako ano? Avenger. Yung Wow, Avenger. No? Avenger siya. So anong klaseng tao ako? <laughs> Baka sweet. Kasi romantic Sa eh. bagay, eh. oh. romantic ako. Romantic, romantic. Basta Ah, Avenger, romantic yan. Okay. Sige. Okay ka naman, ano? Okay naman po, Chico. Sir Chico. Kira- huling ihi, kailan nga? <laughs> Kahapon. Uy, grabe naman. Kung buong araw, di ka pa nakaihi. Ala na ba? Kahapon pa ihi ako sa isang mo? araw. Eh. Napipigil ka? Napipigil lang kasi, Nako. alam mo naman, uh, hindi masyado na umihi, hindi uminom tubig. Ayun, ako. Ah, parang ako pala to. Hindi ako umiinom ng tubig. Huwag kayong ganyan. Dapat uminom kayo ng uminom ng tubig. Ako lately lang, lately lang ako na ano, nagsasanay. Oo, kasi dapat yan eh. Pag after kain ko, ano, lagi akong isa't sampunong baso sa kakalahati. Oo, kahit na mag- So that will account sa 3 meals, kung makaka 3 meals ako a day. Di ba? Eh, 2 so, two, two, meals lang ako eh. Pero at least, ano na yun? Tatlong baso na kagad yun, di ba? 8 glasses na tayo dapat a day. 8 glasses dapat? At nakakapayat ah. Ang 8 glasses of water a day. Nakakapayat siya. Oh. Sabi nga, eh, hindi ko may, may, may, may nabalitaan ako. Gusto mong pamayat, water therapy, 2 liters a day kailangan maubos mo siya. 2 liters a day. Tapos wala ka nang ibang kakainin yun lang. Di, kakain Papayat ka, ka talaga. Fasting, ganun. Kakain ka rin. Mm. Pero 2 liters a day ka. 2 liters a day. Ang dami nun, ha? 2 liters. Kailangan maubos mo siya maghapon. Nakakaubos ka, MJ? Nakakaubos ako ng mga 1 liter a day. Mm. Kasi, uh, kuha na kasi, at, uh, ah, naglalaro ko basketball. Ano yung basketball ka? Hmm. Mm, naglalaro ko basketball. Varsity kasi ako noon. Ah, okay. Varsity. Yes. Okay. Ah, this is my first time to Wow. call the 1.26. Yan, sige, tama. English pa, ah. 0.7. Ano, 104.6? Walang ganon. Ay, kamali lang. 106.7 Energy FM. Yun, ganon. This is my first time. Oh, this. Oh, really? You know, yes. we are very glad and you know uh, flabbergasted by the fact that you're here with us right now. Thank you so much. Yes. Um. Uh, can you please tell tell us about yourself, starting uh, with the size of your feet? Uh, five nine. Five nine is the size of your feet. It's so yes. tall. Uh, five nine feet. Five. Five feet. <laughs> 5 feet, 9 inches. Paa? 5 feet? Basta nagkaintindihan na tayo. Yung, Okay. the size of your feet, o 5 feet. 5 feet, 6. 5, 6 siya. Oh. Five, Alam niyo na, alam niyo na. anong height mo? 5'9"? 5'9", ah, pababa, pababa, half, Ha? half, uh, 9, 5, Ano half 9? no, uh, ah, 5. Half size sa sapatos kasi Ah, ah 5 mag- ka lang sa sapatos. Ang liit ah. 9.5 sa sapatos. 9.5. Ang gulo yun. <laughs> Kaya ka, naguluhan na ako eh. Aray ko, maiihi ako. Akang pusa. Pero si MJ eh. Ang Ano nung pinagsasabi? ang size mo ay 9.5. Oo, pero... Eh, yung height, eh, yung height mo ano? 5.9. 5'11. Pa- Iba naman Ba't naging iba-iba? 5'11 naman ngayon. Ano ba yan? 5'11 yes, Ang tangkad mo Ang tangkad mo, ha? Yes, yes. yes. 5'11". Oh, kaya pala basket, basketballista eh. Oo, tama. tama bagay na bagay yan. sa kanya. Ano ang posisyon mo? Center. Anong center? Mayroon naman talaga center. Oo, ano ka ba? Forward, center. Sa basketball kasi, ano bang posisyon yun? ano bang iniisip mo, Kara? 69. Points. Hindi na shock lang ako. MJ, ah. Nasa ka lang. O tama, kasi hindi ka naman nag-basketball. <laughs> Nag-basketball ako. Center. Ano kasi? Pag ba center? Ayoko na manood. <laughs> Mapili Kapag ba center, ikaw yung sumasalaksak, ganyan? Yes, totoo yan. Ay, sumasalaksak. May makikipagbalyahan, ganyan. Mm, totoo yan, totoo yan. Nag-lay up, lay up, ganyan. bakit ba natatawa ka sa center? sa posisyon na eh, center. <laughs> Hindi kasi si Kara. <laughs> kasi to si Kara, MJ, nung sinabi center, natatawa siya sa center. Bakit? Hindi ka alam. baka, baka hindi ka kasi magaling mag-center. baka ano, ano ka, baka point guard ka. Point guard yan, yung mga... Ano yung point guard? Hindi ko alam yun eh. Yung mga posisyon nga yan sa basketball. Hindi, ko kasi, hindi kasi ako nakakaano ng basketball. Oh. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> point guard. okay. <laughs> Ano ba ba yung mga sa basketball? Di ba? Point guard, center, Triple. bangko. <laughs> Anong triple? triple. Yung triple shoot, di ba? Ano yung Baka tawag doon? Baka Triple D. dribble. Yan, dribble pala. Oo. Ah. dribble. Hindi pwedeng triple yung dribble kasi ano yun. Ang dribble? Ilan yun? Nagugulo. <laughs> Naguguluhan ako. Anong dribble ilan nyo? Walang dribble. Pwede kasi ang alam Hanggang ko... dalawa lang. Wait lang, ang alam kong dribble, kapag ginagano na yung bola, di ba? Yung yung maghihintay ka bago mo shoot yung oh, oh, oh, di ba? Gaganon ano mo. oh? Kailangan mag oh, oh, gaganon? Hindi, yung parang hinahanap. Kayo na ko tayo mapasa. Oh, oh, oh, gaganon ka, di ba? <laughs> Ah, matatalo tayo pag tayo naglaro. Tinatanong mo, kanina ko to ipapasa. Hindi tayo pwede mag-usap pagka ganon kasi yung kalaban. Ay, kasi naririnig ko sa barangay. Oh, oh, oh, oh! Ganun rin, oh. <laughs> Ay, in fairness ha, Diba? may katotohanan niya kasi pag, pagka yun. pagpangapaliga sa mga barangay, di ba? Ayan yung sinutukoy ko. Yung ibang ma- Maingay, di ba? Maingay maglaro. Maglaro, oo. Akal, ang alam kong dribble, basta dalawahan lang. One, two. Ganon. Tapos tapon. <laughs> Kaya pag... Yan. Yun lang alam ko. Oo, ah, tama yun. Tama ba? Di ba, MJ? Ikaw, yung yes. naglalaro eh. 1, 2, 3, shoot agad. Shoot. Oh. yes. Parte ng, di ba, par physical laro ang basketball. Ikaw ba, na ano ka na, na na, ano? na-injure ka na sa ano sa basketball? Oo, oh, na-injure na rin oh. 'Di ba? Uh, so 'yan ang pinaka-common yung, paa, 'di ba, mamamaga? Oo, oh, oh. oo, totoo 'yan, totoo 'yan. Tapos Sobrang sakit. bubutihin daw, di ba, yung iaano mo sa bote, no? Oo, sa sabutiya, ah, na igugulong-gulong mo lang para mawala. Sa bote? Ba yun, no? O yung bote, tapos i papato mo to yung paa mo, tapos papagulong-gulong. Hindi ko alam kung bakit, paano nakakatulong yun. Eh, nakakatulong yan kasi yung, pa natin, yung <laughs> nerves natin. Para Yung Ay, wow! <laughs> Teka lang, oh, nagiging, oh, nagiging, <laughs> may nerves na ha, okay. So pag pinatong mo yung nerves na, Nabubuhay. Di na, na-stretch, na-stretch siya. Ba, i-stretch. Oo. Kasi syempre, pag natamaan niya, may magliliko-liko. Oo, napatamaan niya. parang Ang hirap nun ha. Pa- Paano, di ba, pa- pilay ka na nga, tapos papaguro mo pa ipa mo, baka madulas ka, binilako na pilay, di ba? Hindi naman, hindi naman. Ba't Kaya ikaw kailangan talaga relax ka. Di ba? Ba't, Relax muna. ba't hindi mo pagulungan yung botas, gumulong ka din? <laughs> <laughs> Grabe naman. Dalawa na kayo. hindi ako nakatulog. <laughs> hindi ko naman kasi alam, hindi ko na nararanasan yan. Tapos matagal gumaling yung ganun, di ba? Matagal ka ulit bago Matagal, one- Pero- Kaya yun. One week. Oo. One ano, week din, natatagal din. Ang sakit. Sobra. Pero di ba, wala eh. Parang nasaktan ka. Pero pagbalik, pag gumaling, maglalaro ka ulit, di ba? Oo, maglalaro ka ulit. Siyempre, passion mo yan eh. Oo. Mm, parang pag-ibig nga yun, di ba? Kahit nasaktan, pag gumaling. susugal ka ulit. Sugal ulit, laro ulit, Ah. ah. ligaw ulit. Hmm, Tama. Oo, totoo yan. Pero, pero MC, naranasan mo na na ipasa yung bola sa maling tao. Ayan, yan. Totoo yan. Sobra. Nabuisit ka Napasa ko sa mali sa kalaban. Oh. <laughs> hindi sa kasama, sa kalaban talaga. Di ba? P- pwede yun, kala mo, di ba? Oo. Mapasa mo, mali pala yung pinagpasahan mo. Mali, tapos na-shoot nila. Doon, natalo kami. no, napasa mo sa iba, yung iba yung nag-shoot. <laughs> Natalo. Kaya nga natalo Talo kami. ka talaga doon. Mm, natalo Pinagalitan sa coach. Pinagalitan yung coach nyo pa, init ng ulo, no? Oo. Bakit ito pinasa sa maling tao? Sabi mo kasi, patakataka ka! Tapos Ha, sabi, mga demonyo ka! tapos sabi, oh, Masuot ang dibel! Tapos syempre walang Hindi ka na sasayang... maglalaro, magano ng tubig ka doon. <laughs> walang sasayang water oras. boy, Kaya, oo. oh, game, game, game, game, game, Go, go, go, go. O, oh, lagi Ganyan. pumapalakpak yung mga ano. Oh, mapalakpak talaga sila. Let's go, let's go, go, Dun, go, dun, dun, dun, dun. go. Res, res, Ano ka? Yun. <laughs> Ang galing mo ha, ah. pwede ka mag... Sino <laughs> si Reyes? Inimbento ko lang. Ah, Ang galing-galing. Reyes si pala. Cara. May experience si Kuan, DJ Cara. Wala akong experience. Nakikita ko lang sa barangay lagi. Sino sa... pinunta mo sa barangay para manood ng yeah. <laughs> Yan, okay. Kasi hindi ka na okay, guys. Hindi ka na pupunta ron para manood lang guys, eh. nagsisimula na po, penging popcorn. <laughs> Yung crush niya. Oh, ah! Uy! Ay, gumagatong, gumagatong si MJ ha. Totoo yan, totoo yan. Pag babae nanonood ng basketball, may crush yan. Ganun ba yun? Pag oh. nanood, may crush agad. Di ba pwede na padaan sa barangay? Tapos, giliw na giliw manood, no? MJ, Oo. no? Tapos may Oo, pagchichir pa, no? Ah, dapat Go, i-shoot mo, pero hindi mo shoot. Shoot! lang. Ah! Shoot! Ganun. <laughs> Ate, sakita kita. <laughs> Grabe. Barangay, tapos ah, Reyes. ah, ha? tapos mamamalo pa ng katabihan, di ba? Miss shoot! <laughs> Yung katabi. Hindi eh, naman ako mahilig manood. Oh, Napapadaan lang ako. <laughs> At napapansin mo lang yung mga Oo. mga minute na mga details. Kasi sa barangay may mga kainan doon. So habang kumakain ako, di may, sa may paliga lagi. Di napapanood ako. Wala akong, mag- wala akong choice. At saka maririnig mo naman yun eh. Hindi ako mahilig talaga yung mag-cheer, ganyan. Hindi. Yung mga kaibigan ko yun, nagsisigaw talaga sila. Never ka nag-cheer yung ganyan. So pagpunta mo ng barangay, bumibili ka ng pagkain, may kaibigan ka na rin doon. Saan? Sa barangay. yun po, nag-cheer. Oo, yung mga kaibigan ko, nag-cheer, nanood. Ako, kumakain lang. Naka- nakatayo lang ako. Bakit? Hindi kayo naniniwala sa akin. Ako Nanonood talaga. naniniwala ako, alam mo yan. Hindi nga ako mahilig sa basketball. Nakita ko ba ako ng basketball? Kahit Ako alam ko, may nakita akong picture mo, nasa basketball ka. Court. Kaya <laughs> pinuntahan Nanonood ka, nakatayo Anong ka daw. picture? Nakatayo Baka hindi ako yun. Oh, baka gusto mong... Anong picture? Si ano, anong number nun? Meron? Number, Meron. Number 14 yata. Hindi ako yun. Ikaw yun. Hindi ako yun. Gusto mo sabihin ko pa sa'yo kung sino yung pinunta mo doon. <laughs> Sino? Tatawag na ako ambulansya. Si baka may- MJ, may jowa ka ba, MJ? Meron, meron. Ilang years na kayo? Yes, Yes. yes, Three years daw. Ay, matagal na pala kayo. yes. Anong sekreto para Sino mo na si Reyes? <laughs> Wala Oo, ka. kanina mo nga nabanggit pa yung Reyes, ano? Parang Hindi, siya, Invento lang parang yun. yung MVP para, si Reyes. Para lang ako, may i-acting ko yung ano, yung ano, kung paano mag-coach. Diba yung mga apeli-apelido, ganyan sa probinsya, yun yung mga normal na apelido. apelido. Sa probinsya mo? So sa probinsya ka pa nanood talaga? Oo, uh, ah, malayo, parang hindi mo... Na, Kala mo hindi niya siya makikita kasi sa probinsya. Dati pa yun, probinsya yun. Ano ba yan? Lagi naman talaga may paliga sa amin. Ma'am DJ Cara, saan probinsya niyo? Batangas. Ah, okay. Ano kayo, mga Batanggenyo eh? Ala, eh. Basketball? Oo. Maraming magaling-galing dyan eh. Magagaling dyan eh. <laughs> Bat Ikaw ba sa mga probinsya mo, MJ? Mindanao. Saan doon? Ah. Surigao. Surigao del Sur. Surigao, Surigao City. Ah. Uh, surfing capital, the Philippines. Oo nga, no. Siargao, no? Doon yun, Siargao? Yes. Uy, halika Siargao. pumunta kayo doon. Maganda yes, doon. Siargao. Siargao. Mm. Ganyan, no? Marunong ka ba mag-surf? Surfing? Parang iba na ngayon. Konti lang. <laughs> Surfing na. <laughs> ang hirap kaya nun, di ba? Parang ang social niya, no? Surfing. Sobrang hirap. Lalo na kung sabayan mo lang alon, tapos kiwalang balang. Eh, hindi ka naman pwede mag-surfing walang talaga. alon, hoy. <laughs> Hindi, balancing talaga. Sa bagay, oo nga. Balancing. Di ba? Nakakatakot lang yun kasi baka mahulog kayo, eh, no? Oo. Nakakatakot talaga mahulog tapos kasi yung mga, walang sasalo. Yung matatapos. Oh, Nakatakot talaga yung... Mahulog ka, doon ka sa corals mahulog. Hindi, Ay, oo, sa corals. Hindi sa buhangin. Sa corals ka mahulog. Siyempre, sugat ka nun, corals. Totoo yan. Ah. Marami na na-accident yan. Mm. Hindi mo pa naranasan surfing ka, tapos katabi mo pating, ganun. Meron, meron naman. Pero, naman, uh, <laughs> meron naman nagbabantay. Sa pating. Dapating sa pati. Mm. Meron ba lang? Ang ganda ng usapan natin. Ay, nako. MC, okay ka naman, no? Okay naman, uh, Sir G. Best time ko na tumawag sa inyo eh. Na mm. siyempre, mga matagal na din ako nag kay Papa Jackson, matagal mm. na din mm. ako nag uh, susubscribe, susubscribe ka sa kanya. Mm, parang cable lang si Papa Jackson. ha? May subscription. Di, di, di, Kara, matagal na rin ako na <laughs> Nagsusubscribe sa kanya. Talaga ba? Hmm. Chico, matagal rin. <laughs> so, uh, ngayon nga, makasiyot niya ako kasi nakasama kay tatlo eh. Oh. Parang big three. The wow. Ano big three. Ano kami big gasolinahan? Three. <laughs> Para kaming gasolinahan ah. Oh. The big three. The big, big three. <laughs> Ay, nako. Ay, nako. So, kumusta naman yung girlfriend mo? Okay lang naman. Meron din mga trial sa buhay at saka problema. Anong trial yan? Yan, yan, trial sa, Ano natin yung trials? Yung trial sa buhay na yung akala mo na faithful. Ay, Ayun. Naku. Hindi pala faithful. Pero hindi naman sa hindi naman sa ano talagang lang? kuwan, talagang sa sa merong ah tawag nito, yung another guy Oh. Ah, kwan lang talaga. Mga decision making, hindi faithful. Parang sekreto. May mga sekreto na decision making. Sekreto ng decision making. Na hindi dapat. Tama, mahirap yung ganun eh. Oo, totoo yan. Sekreto na decision ka na hindi mo alam ang partner mo. Tapos may Oo. problema pala. So kayo ang nag Hirap na. Nag- hirap. Hirap, sobra hirap. Hirap, di ba? Hindi ka ba nahirapan? Sobra. Saan? Ang hirap intindihin. <laughs> ano ba nagkagana? Sekreto ng decision making, di ba? Ang hirap hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam yung partner mo. Sobrang hirap. Mahirap pag wala kang partner. Oh, bagay. Sobra, sobra. Ay, look Attorney Brian Pilazar, ha? Ah. ah. yan, sabi ni Attorney Brian, ha? Ah, Paps, practice na tayo kalaban ng si Reyes. <laughs> Ha? <laughs> Basketball? Sabi na Tony Brian. Ah, nako. Ah. Coach, kailangan mong... Practice na tayo, kalaban si natin si Reyes. Nagka-basketball ka ba? Hindi kayo nagka-basketball ah. Marunong ako, hindi lang ako naglalaro. Ah, ikaw? Ako, gusto ko nalang mag-referee. Ah, okay. Oy, ang cool kaya nung referee. Ang hirap kaya, di ba? Pero wag ka proponent ako ng Kali Liga. Talaga? Oo. Oh. Ang, di ba, gusto, gusto ko magkaroon nun yung pito na pang-referee, ang, ang lakas. Oo, tama. Maganda yan, maganda yan. 'Di ba? Tsaka yung tsaka yung mga ano nila, yung mga yung mga yung mga action nila, 'di ba? Pag foul, usually Yes. tataas yung kamay ganyan. Foul! Go! Foul! Foul! Foul! <laughs> ganyan. Tapos ano nila yung number, oh. 'di ba? Halimbawa, 13. Oh. Tar 13, pushing foul. Ganon. Ano yung pushing foul? Hindi ko alam yun. Pinapas mo, player. Ha? Nakanta ba si Tyrone Rufo R.R. Galing San Sebastian Nicoletas, Liga game. Kuya Chico, may alak pa ako, sabi ni Attorney Brian. Bakit pag ako alak? alak? Baka judger ni Attorney. <laughs> Pero kasi weekend eh, so alam mo na, malamig. Maglalaro na ako, kalaban ko si Reyes. Ah, ako galingan mo. Si Reyes. Hindi ko alam sa'yo. Si Reyes, batak na batak yun. Porkat nagbigay na example. Batak eh. Reyes, bilyar bilyar. Bilyar, no? Wala akong kilalang Reyes. Si Efren Bata Reyes. Pambato natin yan sa Oo. bilyar. No? Kaya nga. Tsaka si Django. Si, Di man yun. si Django. Sino yun? Django. King of the Django. di ba? Bustamante, di ba siya yun? Ah, si Oo, Busta. totoo yun, totoo yun. Ah, ah. Django Bustamante. Ang gagaling yun. Sumargo pa lang, no? Malupit. Basta mga apelido lang kasi alam ko eh. Si Reyes. Si Reyes talaga. Ano kaya pangalan ni Reyes? Siguro. Efren. Si Efren. Hmm. Efren, bata Hindi, yung Reyes. kakalabanin mo sa basketball. Ano si nga Efren ba? nga din. Baka siya si Jermincito. Sino? Jermincito Reyes. J. Pareho pa kayong Jay. Nag-trip magugulang mo yun ang pangalan mo, eh, no? Baka mamaya may buntis kayo eh. yun. Yung pangalan, no? Anak, ikaw si Jermaine Cito. <laughs> Nama, saan mo pala ko yung pangalan? po? Mark Reyes. Ha? Mark Reyes. MJ Mark Jurmencito Reyes. Cool ba? Maganda yan. magandang modern. Modern. Modern name. So ano na pinag... ano ba? ano ba pinag... Na-lost na ako. Ang layo na narating. Skara kasi. Ba't ako? Kasi si MJ eh. Sa Pasig. Saka nga sa Pasig. Pinagbuhatan bakit, Malapit bakit yun dito. pinagbuhatan? Yes. Naku, bakit dyan? Dito lang. Lolololo. Uy, nangyari sa'yo. ambulansya, ambulansya. May, may nauubo dito. Ah, isa pong ah, isang DJ po ang uh, nauubo po dito, no? Dito sa may, may kinatatayuan po namin, ha? Ah, ah, ah Angkor Kara. Andito ah, ngayon, yes. ha? wala ka bang katanungan? Kasi ganoon yun eh, angkor eh, magtatanong eh. Tapos ako yung reporter, magsasagot lang naman Opo, ako eh. Ah, ito nga po, andito na nga po tayo at nasaksihan na, ka, po ka, kasama ka rin kita. Angkor ka, ah, angkor ka, eh, nandun ka lang sa studio dapat eh. <laughs> Ba't andito ka na? Ang bilis mo nakarating. Ah, ako ba nasa studio? Oh. Okay, sige. Okay, um, uh, ang tagalong angkor, angkor. Marinig, hindi kita masyadong marinig. Hello, hello, hello. Ayan, hello, okay, angkor. Okay na, okay na, okay. Hello, hello, oh. hello. Okay na? Yeah, baka, may- baka may tanong ka. Um, Kasama ko natin si MJ, no? Na, na napakagaling mag, ah, mag, mag-basketball ito. Oo, gusto ko lang malaman na kailang panalo na siya. Ah, wala, wala. Wala pa itong <laughs> panalo. Manana, mananalo pa lang. Meron naman. May- may- kasi may laro sila mamaya. Di ba, MJ, no? Yes, yes, yes. Yan, oh. Oo. Ano pang tanong, Ah, Angkor? Gusto ko lang malaman sino ang kanyang kalaban para sa championship. Ah, wala din. Wala din siyang kalaban. Ano yung kalaban? Hindi talaga siya naglalaro. <laughs> Ano ba, Angkor? Eh? Ah, ano na nabalitaan kasi namin dito ano may mga netizens na nagko-comment sa ah, atin. Nabalitaan, meron, meron. Nabalitaan namin na itong... Nag-heart. Itong <laughs> si, eto si MJ, eh meron daw kasama dyan sa, uh, sa lugar ninyo ngayon na umubo. Yan di ating kasama niya sa basketball pero nag-back out. Ayun nga, ayun nga yung uh, umubo no, na ito na nakausap nga natin kanina pero umubo lang siya. Kaya nag-back out daw siya dahil di niya kaya dahil ubo siya ng ubo. Oo, no, ito kausapin natin. Ito kausap nga dyan, ito, kausapin, ito, Yes po, uh, player, kausapin po si Angkor. Ganda gabi po. Ayan oh. <laughs> Akala ko ikaw mag-interview. Hindi, ikaw na lang. <laughs> Kasi pagod na ako eh. Pinasa. ah, gusto ko lang. Akala ko yun. Hindi tayo panay maging ano, newscast. K- Gusto ko lang malaman, no? Bakit ka nag-back out? Ah, wala. Hindi kasi dumating yung kalaban ko eh. Sino ba yung kalaban mo? Sabihin mo kay Angkor, sino yung kalaban si ano? mo? ano, ah, Mark Germancito Reyes. <laughs> kasama mo at kakampi mo para labanan yan ay si MJ ng Pasig. MJ? Yes. Ayan, okay ka pa? Okay pa. MJ, okay lapit pa. ka sa mic. Lapit ka sa mic. Oo. Okay pa, okay pa. O yan. Oo, balita ko kasi kayong dalawa ang lalaban. Pero para nagdesisyon itong uh, isang player na ikaw na lang daw mag-isang lumaban. Ah, ganun ba? Bakit? <laughs> Taranta ko. Gina G. Ano kasi nabalitaan namin na ikaw daw magaling mag-basketball. At saka Ah, medyo may sakit, may sakit daw siya ngayon. May sakit siya? Oo. O, oh, pa, pa, ano masasabi mo dito? Ano, MJ, na yung itong kakampi mo, eh parang ah, hindi na makakapaglaro kasi ubo ng ubo nga ito eh. Parang ah, hindi na to aabot mamaya eh. Hindi, uh, pati ka pala namin, baka may TV. <laughs> Ah, Sandali, ah, gusto kong itanong, anong pangalan mo dito? Ah, correspondent. Correspondent. <laughs> ah, may gusto lang sana ako itanong sa kanila, no? Ano yan, ano yan, ano ano Kasi ah, balita ngayon na, ah, di ba, kapag bago lumaban, eh, kailangan uminom ng ihi para lumakas. Hindi, parang kadiri naman yan. Huwag mo kami igaya sa'yo, angkor. <laughs> Hindi ginagawa yun. Bakit ang ihi? MJ, MJ, totoo ba? Oh. Meron ka na ihi. Ikaw lang, ah, Minsan lang. nyo lang para lumakas. <laughs> So, totoo pala. Hindi, oh, ang inumin nyo, Ano? yung may kulay ihi. Ha? <laughs> Ayos, huwag mong banggit ng product. So, Hindi, huwag Hindi yun, yun, basta may kulay ihi. Oo. MJ, siguro para makasama sa yung player na isa, no? Itong umuubo, ay painumin mo na rin siya. Yes, yes, yes. Painumin ko yan mamaya. Oh, tropa mo yata to eh. Oh, okay. Oh, tropa ko yan. Baba Jackson. Pagaling yan maglaro. Oh. <laughs> Sige, maraming salamat. Thomas ano? Panton, nandiyan ka pa ba? Ah, dito, dito pa, Angkor, ha? So, yun lang, oh, nagbabalita mula dito sa may gitna ng court. Ako po si uh, correspondent, uh, back to me. Alright, mga... Ako ulit! Ako ulit! Back to me! Ikaw ulit? Okay, okay. <laughs> Nagulo. Naguluhan yung angkor. niya yata si Papa Jackson ngayon. Talk to me. Talk to me. Ano ba? Si MJ gulo-gulo. Hindi tayo pa naging newscast. Back to me. Intrimitido yung <laughs> correspondent. Ayaw mamasa ng... Ayaw mamasa ng report. ano ba? Ay, nako. Ay, nako. Naiibigan tuloy ni Si IQ, MJ. katrapikan daw sa Commonwealth. <laughs> Hello sa inyo ha. Ah. Tsaka si Charmaine. Good Hello. evening. Si IQ. Eh, <laughs> Dennis Francisco. Hello, Papa Dennis. Kamusta ka? <laughs> Ay, nako yung anchor. Ay. Ang hirap mag-newscast, Ay, ano? nako. Ngayon, na, alam na, nalaman na natin na mahirap pala ang buhay ng mga newscaster. Big 3. Maganda yung Big 3. Big 3. Ang balitang Big 3. Balita hatid sa inyo ng... hatid sa inyo ng kanong baboy ang tunay na halo-halo. Oras natin! Oras natin! Tututu. Ang oras ngayon ay tulad kahapon. Advance ng isang araw. <laughs> Alas 12. Ano yun? Ano oras yun? ano ba? Gulo-gulo? Ano ba? Ano na MJ? Si MJ. DJ Cara, hello. Kumusta ka naman? Taga saan ka? <laughs> ulit tayo. Ulit, ulit. Kumusta ka, MJ? Kumusta okay love na, life? Okay na naman, Tara. Kumusta Ikaw, love life? Okay naman ako. Kumusta si Papa Jackson sa'yo? <laughs> ah, siya na si Angkor. Ikaw ang mundo. Maliktad na, ha? Yan na si Angkor. May pag-asa ba? <laughs> Tawagin natin yung ano, isang correspondent na lang makikipag-usap sa'yo. Correspondent, ha? Sa kabilang linya. Okay. Ah, Ah, ah, ah kunyari ko yung manager ko, hindi ko Ako pwedeng sagutin yung mga ganyan tanong. Ah, okay lang. wala ano, problema. ah, filter. Personal, personal. Oo, oh, ah, Angkor MJ. Yes po. Oh, I'm ah, the manager, no? Hindi mo pwedeng tanungin. <laughs> Na personal. Hindi pwede namin i-disclose. Kung ano yung bili. Yun. Uh, <laughs> Kasi syempre manager eh. Manager ka sabi, mo next eh. question na lang, next oh, question. Oh, narinig, next question ha, next MJ. Question. Yes po. Ano na, next question. Anong sunod na tanong? Ah, question ko kay DJ Cara. Oh, ah, eh. Oo. Oh, yeah. Oh, oh, DJ Cara. Gusto mo yung Are you single? Ha? Hindi mo nga pwedeng tanungin. Ah, sorry, sorry. Oh, next question. Ah, uh, What can you say about uh, love life? Wow! Ah, ah, sige, pwede yan. Ayan, pwede yan, pwede yan, pwede yan, pwede yan. Ah, sa love life, um, ang Yung wish... maikli lang, mga three lines lang. Ah, sige, sige. Sana lahat may love life this Christmas. Okay, ah. next question. Yan, oo. Uh, <laughs> what can you say about um, Wala ba itang tanong? Mathematics, ganyan. no, uh, What is the cube what, root? uh, what can you say about the <laughs> Hindi mo masasagot. what uh, what What do you say about your crush? Ayan, oh. Yan, pwede yan, pwede yan, pwede yan. Ah, I don't have a crush. Ah, okay. Mhm. Okay. Ibang tanong naman tungkol sa greenhouse effect. ano? What is the complete cycle of photosynthesis? Mga ganun. Oo. Manager, okay lang ba yung sinagot ko? Safe Pwede, ba pwede yan, safe yan. Sige, Mag- sige, maganda yon, maganda yon. Okay. Sige, sige. Very Next faithful. po, Uh, what can you say about the... Eh, iba naman, iba naman yung hindi naman. What can you say? What can you say? Hindi gano'n ang ano, ano eh, nagtatanong eh. What can you say about? Oh, iba mo, when can you say? when can you say? <laughs> pwede, pwede, pwede. Pwede, di ba pwede? Oo. Oh, ano yun? Kumbaga tapos na yung what eh, when naman. Sunod when. Uh, when is your age? Ganon. <laughs> later, later. How old are you? Ay, pa. hindi pwede Magaling. kasi showbiz tayo. Hindi pwede yung ganyan eh. Ah, okay, okay, okay, okay. Kaya inaalam okay, yung next. alaga ko eh. <laughs> ano ba yung alaga mo? Nangangalit yung aga alaga ko eh. next. Hindi mo pwedeng tanungin-tanungin ng mga ganyan. Okay, next, next, ah, next. Uh, I'm six, six mo kung talagang there's a pot of gold at the end of the rainbow, ganon. Uh, what is the... Cube root. Your uh, ideal man. Ah, okay, okay. What is your ideal? Oh, pwede yan, pwede yan. Uh, may ideal Na-filter man natin yan. is uh, faithful Hmm. and uh, ano pa ba? Glorious. <laughs> Muntik na ko makatuan. Ano yung glorious? Basta para maganda pakinggan. Paano yung glorious? pakinggan, ha? Paano man yung glorious? What is glorious? What is glorious daw? Basta, ma- basta maganda pakinggan. <laughs> Ah, okay po. Faithful Gagamit ka ng mga adjectives na mga ganun. Faithful and glorious. Thank you. Hmm. Ah, Next height. question. Wala na? Height. Ah, ano Anong mo? hype? Toto. Height. Ano yung sinabi? Hype yung ah, alaga ko? No, uh, Ikaw- what is your, uh, the, like your, uh, the, uh, <laughs> uh, <laughs> what is the color of the ideal man? color? Anong color? Pwede yan, pwede yan. Ano, ma- ano sabi mo? Turquoise. Color, color. Ah, color? <laughs> Magenta. manager, sasabihin natin pa- ah, black para pampakita. Black, black. Okay, Once you go black. Black. Uh, ice. Ay? Ice. Uh, what is the... Uh, Ice. Ice. Wala ice. 2 pesos, 2 pesos. Ice. Ah, two pesos. It depends on the plastic. Uh, uh, chinito or uh, Ako. big ice? Big Eyes. Big okay na po ang tinapos. Manager, may taping pa tayo after. Ay, oo. Pagsabi, stop si, na. Okay, um, Angkor, MJ. Yes. Sige, I'm the manager, ano, at uh, <laughs> kung may tanong ka pa, Kailangan sabihin. <laughs> kung may tanong ka pa, wag na. Okay na? Ah, so sige, si sigo. Yeah, wala, wala ah, parang ko lang, Uh, ah, for, ha- for happiness pula, for, alam mo naman, alam ko naman na Tama. Oo, oh, ako kami din. Si Dizzy Cara for the Apo, apo. loyal, loyal, loyal, loyal girl. Yan, oo. Loyal, di ba? Loyal girl, yes. Uh, Loyal through orange. <laughs> royal yon, royal. Yeah, royal girl. Ah, Wala na Ay, pong tanong. yung- Sige, alis na po kami. Oh, yung isang ano mo naman, yung isang alaga mo, pa-interview na. Ah, matamlay yung... <laughs> matamlay yung alaga ko. Matamlay yung isang alaga mo? Nakatungo. <laughs> nakakatungo yung alaga. Energy drink. Ha? Energy drink. Drink or energy drink. Mm. <laughs> eh, pero in fairness, nagkakaintindihan talaga tayo. Ano? Oo nga. Yun yung best part dito eh. Nagkakain. Ang galing talaga ni MJ. Alam mo, <laughs> di ba? All around, all around Ang galing siya. mo sa mga tanungan, pati ka mag-dancer. <laughs> ang galing eh. Ano, MJ, mag yes, marunong ka bang kumanta? Ah, uh, alam kong kumanta, but Pangit. Tinado ko eh. Grabe. Hindi ako magaling kumanta. Wag mo kasi Marunong ako kumanta diba? pero sintonado. Parang hindi naman. Ano ba ang favorite song mo? Uh, ah. dayang dayang. Pirit pipirit. Dayang dayang. Dayang dayang. Uy, nakakamiss yung tugtog niya. Ah, papirit, My favorite song is... Yeah, oh, English pa. Ay, oh. The, ano yan? Palaban. Air Ordinary song. Ha? Ah? ah, just an ordinary, ordinary song. Ah. song. Yes, sir. Ah. To a special girl like Thank you. you. Wow. Teka lang, ito na, dapat uh, sasabayan mo to, ha? Okay. Uh, ladies and gentlemen, live from the oh, studios of Energy. Hindi ka lang sasalita! MJ. <laughs> nagalit yung, nagalit yung presenter. Yan na. Love. game na. Yan, ang ganda ah. Mahangin. girl like you. Ah, malamig yung ano dating. Para nag-aantay ka mag-aantay. So in love with you. I like the enunciation. For sure. Wow. Nuulit mo. <laughs> Baka sa chorus alam niya. Alam ko. No limousines. Don't go. Parang nahirinan lang siya. Yan na. Diba? Ang galing eh. Horses so fair. Puro dulo ah. Yun yung mga daya eh. Yun na. Surrender it is song. Tama. Thank you, thank you. Magaling, magaling. Thank you so much. Ang galing din niya Sige, let, let's vote. It's a no, no? Sa'yo. It's a no. Ang sama mo. Pinangunahan. Totoo lang ako, totoo Pinangunahan yun. Oh, si Chico. Si... hindi. Mag-no siya para may thrill tapos kami mag-yes. Ganun yun eh. Masyado mo naman kasing ginadge eh. Ayan, sir. Sintunado talaga, Sir Chico. Sorry, sorry. Ano ka? Hindi naman. Ganda-ganda nga eh. sorry, Napapa, sorry. Napapasway-sway nga ako. Ay, MJ. Okay. Wow, tinuloy, Ay, tinuloy pa. Stop. Up there. Oh, yung papalo na ako, tapos iikot ako mga three times. Iikot ako ng three times, susugod sa kanya. <laughs> Pasugod sa kanya, may kutsilyo. Bakit What Hindi ko papatayin. Mag, ano lang? Mag-slice ng cake kasi celebration. Ang galing eh. Ay, kumakanta si MJ, no ba? time. Mm-hmm. ako kunin mo manager ha, magaling akong manager. Lord, no. oh, see? Tama. Ako na. Ayun na, yun na. ako na. Yun na, yun na po. Yeah, wala na po. Ah. Kakakanta. Ako nang mabago mong manager, ha, ah. bibitawan ko na to isang talent ko. <laughs> Grabe na mo. Kasi maraming ayaw sagutin eh. Sige, Natanong. si MJ. MJ. MJ? Sir Chico, yes ma'am. D- ah, DJ Cara. Pagod ako. Ay, Hi. The day you say Sinong, goodnight. Sinong kamukhang artist? Oh, gusto pa kumanta. Gusto pa, ano pa? Kumanta pa. The day hail ko The Sino? day hail naman yan. Oh. day Ari ko MJ, MJ, sinong kamukha mo artista? Ah, J. Falcon. Ha? Oy! EJ Guwapo. Falcon? Yes. Waping siya. <laughs> J. Falcon. EJ Isend Falcon. mo nga sa... Falcon, eh, Edi Falcon ah. Isend mo nga sa messenger ni Kuya Chico. Pati Alam mo, <laughs> talaga eh. Naka-online siya kasi. Edi Falcon oh, eto na, ito na, MJ. Yan o. Oh. Okay. Take me as you are. Wow. Ang galing ng pagka-ass niya. <laughs> Ass. Proud ako eh. Talent ko to eh. Go oh, with you. Oh, see? I'm burning in the rain. Oh, ang galing ah. Sadness. Oh, ah, Screaming. Naramdaman mo may emosyon. Out of... Out of place. I do. Sadness May dynamics. Una mahina, tapos lalakas. At sa bangit. <laughs> Grabe ka sa talent ko, ha? Ah. Ano pa ba? You know. Ina, lalakas tapos. Oo. Wag mo dadalhin yung blues. Isa lang yung blues. Ayan. Medyo hindi sumabay. Buti. Ala. Yan na, yan na. Chorus na. Subi! Mukha kang... All And all that Ay, I nagpalseto. Ah, And all that I need. Ayan, parang sinapian na. <laughs> Nagbago ng karakter. Magaling talaga. Not, not. Lola Kerps. Can you say goodbye? Oo. Ah. Ah, tama. On point. Ba't yung tinatawarin yung talent ko? Hindi na nag-comments. May dynamics. Sa ko eh? May dynamics. na ako. May hina, Hina, lalakas. Tapos, papangit. <laughs> Pero makakabawi ulit. Wala, timing na timing Makakabawi ulit. Makakabawi ulit. Sabi nila kapag daw yung mga lalaking pangit daw ang boses sa phone, yun daw yung pogi sa personal. Ay, kay EJ. Oh, EJ Falcon. Kaya eh. itong si MJ. MJ, di ba? MJ, EJ Falcon. Iba talaga ang... Ganun daw yun eh. Iba ang tapang ng bungo. Pag talaga yung... <laughs> Hindi, di ba? Ganun talaga dapat eh. Kailangan, ano kay, eh, firm ka sa ano mo. Tapos matangkad pa siya, o. Oh. Correct, o matangkad, no? Kahina Tapos pogi pa, o. Oh. Kahinaan ng mga atin nating girls yung mga oh, matatangkad. Oh. Yes. Hindi ka pa nanghihina, ano, MJ? Marami <laughs> ano nanghihina, nanghihina minsan. Oo. Pa, ano, saan ka nanghihina? Sa anong bagay? Uh, nanghihina ako pag uh, tinitigan ako ng babae. Ah! totoo, totoo. Talaga? Ah, pa- pa- paano kung tinitigan ka pa lang niya? Pa- paano kung tinitigan ka tapos biglang nagkagat labi? Ah, Naku. bakla yun. Magkikikisay ka na, gano'n. Hindi, ah, tinitigin ako ng babae, tapos ako ang masasyay. Ay, talaga. Ah. Ay, shy type ka pala. Hmm, ako ang masasyay. Parang naunahan niya ako. Shy type ka pa sa lagay na yan, ah. Mm. Pero oo nga, no. So, dapat uunahan mo Yun siya. ang nakakapanghina sa kanya. Yan ang mapangyayari sa akin. Maunahan ako ng babae, tapos sabihin ng babae, ay, crush mo ako. Tapos ma-blush. Oh, oh Ah, Kasi yung hindi- kapag inaasar ng babae. Hindi ka na makasagot, kumbaga. Hindi ako makasagot mga babae. Oh, ah, Yun lang. Okay. Parang naminaigre. <laughs> May English. <laughs> no, may English. Migraine. No, may English. Parang sumakit ulo ko. Migraine. Oo, tama yan. Okay yan. Oo. Oo, okay yan. Ha? Ah. Migraine. May Sino ano mo idol mong singer? Yan, yan. Idol kong singer? Oo. Oo. Uh, sa mga- panahon, mga 19... Eric Fructuso. 1990, Ano? Hindi ba singer yun? Goping Sean. Copings, oo nga, gwapo din yun. 19 ano? 1996. Uh, ah, Sino? Dumabay. 1996. Ha? Ah, si Dong Abay. Uy, magaling yan, ano? Si Dong Abay. Ano, eh, ah, Yano, di ba? Yano, yes, Yano. Yano. Mm. Chinelas, no? Uh, ah, Mangkulas, pabili ka ng sinelas! Yes. Ba't wala kang sinelas? <laughs> Ah, tapos... Wala uh, kang pabili! Ah, yan, oh, yan. Yeah, yeah, yeah. Yan, yan, yan. I, uh, ah, SME. SM! Anong SME? <laughs> SM, di ba? oh, SME. Patingin-tingin. Hindi. Ah, yun pala yun. Three, two, one, and... Mangkulas! Pabili! <laughs> Hindi naman magkabili. Pwede ko yung gusto ko panood ng sine. Eh, walang iba pera, kundi magpadali. Yes. Masahe, ha? Masahe. <laughs> Masahe pala eh. Masahe. Sorry, hindi ko kabisado. Ayan, to, to, to, to, to, to, Alam mo to? Oh. Yan, yan, yan, yan. Nen, Wow! Wow! Rah! Pagka ka. Nen, ne, ne. Oh, yes, yes. Alam mo yan. At first, I was afraid. <laughs> No, no, <laughs> Nag-request ka ng chinelas, di ba? <laughs> sorry, sorry. Nakalimutan ko rin. Parang ganun eh. Ang Di ba may grupo yan si si Dong Abay, di ba? Yeah, mayroong grupo siya pero uh, palagi siya nag-dismantle uh, ah, di ba? Dong Abay Music Organization. Oh, yes, yes. Yan. Ako lang. Galingan ng chinelas! Ang gusto ko sa kanya, yung... Uh, ah, gas, gas, wow. Kumusta na? Ha? Yung kumusta na. Meron din yan. Kumusta na? Mm, ayos ka ba? Ayos ka ba? Ang buhay natin. Yan. Yeah. Ilabas yung katol. Dara, yung katol. Laban din. Ayos ka ba? Ang buhay natin. Kaya pa ba? Eh kung hindi, bahala na. Ewan ko ba? Bahala na. Napanood kita sa TV. Kasama ka sa rally. Sumama ka sa rally. Kasama mga madre, Pinigilang ang mga tangke. Umiiyak ka ba? Yung apay pag kumakanta, kumakanta ka Namigay ka pa ng rosa. Tapos wala siyang t-shirt. Ang balikon niya. Yeah, yeah, yeah, uh, ah, magipag-protesta uh, sa mga uh, Ay, ano ba yan? Kumakanta ka pero uh, with uh, with song. Ah, na-active pa lang ganun. Diba? Bahala Ah, na. na. Yan, ang galing ha. Ah, kumusta sa mga 10 years natin na after uh, Ah, nagdi-DJ pala din siya. <laughs> kaya din niya, sige nga. Yan, naman, yan. Ito, ito, ito, alam mo to, ito, alam mo to. ayos oh. yes. Marami nagbabanal pero hindi banal. Wow, taas. yan, yan. Puro ganyan lang yan eh, hanggang gitna eh. <laughs> oh, di ba? See? Maagang 2.30. Soul ulit. Pasko na. Sa jeep. Ang isang tali. Ah. Walang inatupag. Mata niya'y nakapikit. Nakasabay ko sa banyo. Dumiretso siya sa inidoro. Shy. <laughs> Napaka-brilliant nila, no? The Meron siyang... Hindi! Akala ko tato. Yan yung ano, di ba? Yan yung... Ah, uh... uh, parang nag Ah, di ba? Alam. Ah, uh, parang nag-guess. Kasi pwede ka palang musikero eh. Wala naman, ah. Uh, kung lang ako, uh, mahilig lang ako sa music. Oy, tama yan, no? Music lover. Pinoy na Pinoy. Pinoy na ah, Pinoy, Pinoy. throwback tayo. Daming throwback ah. Ito, alam mo naman to. Ano to? Youth. Oh. <laughs> ano, nakatingin ka na naman sa... ano, itapon-tapon eh, mo ba siya? Oh. From the melody of ano, Ludwig uh, van Beethoven's... Mm, ano, correct. Ano nga ba? Ano naman yung... Para ano yan, panahon 2000, 2000, 2000. 2001. Yan, sumikat yung 2001. Beethoven's yan eh, original note niyan eh. Oh, 2001. Tinugtog yan sa harp. Ah, 2000 yata. So, dumigil-dumigilat. Yan.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 Ah, youth naman yan, ano? Yan, yan. Ano pa pa? Shackle, nagsashakol ka ba? Yan, syakol, syakol. Pandi na yung syakol. Shackle, oo, yung... ah, Tapon, tapon, tapon nyo. Basura nyo. Paano yan? 2000? Yo, tapon, tapon, tapon, tapon, tapon mo. Sura mo. Tapon mo. Ngayon, wala na yan eh. Bakit nawala? Yan. Na. Ah. Maganda sana yan eh. Lilipat naman tayo ng ano. Ito, mag-shackle eh, na tayo ah. Sabay tayo ah. Yes. Gusto mo magka talaga eh, no? <laughs> Hindi! Magaling tong bandang siya shackle. Paborito, paborito ko to. Oh, alam mo to. Yes. Ano yan? Anong title kanta niya? Ko, kanta ko yan wala akong kapera-pera. Ano? Oo? Oh? Oo, oh, walang pera. Kanto. Uminom, walang pera. Napaka-profound ang meaning ng kantang yan. Napaka-relaxing ng kantong ano. Atambay, walang pera. Sa Sunday, makinig kayo sa amin. Mula alauna hanggang, hanggang mag-late afternoon, puro gantugtugan namin. Nga. Dapat tutugan mo itong ganyan eh. Sa mga gig mo. Eh. Wala nang nga nakakaalam eh. Oh, oh, Wow! sa may kanto Nag-iisip ng kung ano-ano Nagdaang mga araw Ay aking binabalik tanaw Hindi ka makarelate Hindi ka makarelate ka na? Hindi ko alam yan lang. Hindi mo alam yan? Alam yan, alam yan. Yun yung pinaka, ano, pinaka-sweet, uh, ano, uh, era ng ano, banda sa Pilipinas Correct, talaga. No? Walang, kasi walang gaano foreign na noon, foreign na ano, music na ano, napalasak. Sila lang talaga yung bida noon. OPM. Totoo yan. OPM talaga noon. Totoo yan. Ngayong eh, mga panahong sobrang pupuno sila ng malaking stadium, di ba? Kaya yung mga panahon na mayroon, may, mayroon ka lang alam na apat na kanta o limang kanta sa gitara, pogi ka na sa lugar nyo. Actually. Oo, totoo yan. Diba? Lagi yan, pagkakon, tutugtog ka, no? Ang alam ko lang yung kanina, yung itapon-tapon-tapon mo. Marami pang kantang shuffle na ano yan. Sabi nung kantang ano, kung wala kang pera, wala ka rin kaibigan. Reality. Ay, reality. naku. Reality. So oh. sad. Ano ba yung mga kasabay nila? Reality Ah, yan. parokya, syempre, di ba? Eraserheads. Hmm. Um, syempre, e-heads, di ba? Walang, Yeah. walang tataob dyan, correct, e-heads di yan. ba? Yung mga ano, yung mga banda eh. ah, Okay, Chico, sabulan mo naman kami dito. Yan. The fruitcake for everybody. Hindi mo rin ito, Kara? Ganda na kumakain ng fruitcake. fruitcake. Sarap. For everyone. Pang Pasko yan eh. No? There are besides to every story. Green department ba yan? Ha? Green department? Hindi. Iheads e yan, Brad. Iheads. E ano banda? Say goodbye. Say goodbye. It's alright. It's alright. Alam mo eh fruitcake. Gusto ko rin ng fruitcake. Makabili nga ng fruitcake. Tama yun, dahil pwede na sa may Jupiter, may restaurant na bukas. Jupiter. Oo. Oh. Lapit kay Doc Jupiter, Makati, ah. Hmm, may restaurant yan. 24 hours. Fruitcake. Ah, So, mahilig ka pala sa music pala, MJ. Opo, sir. Siyempre, mahilig pa sa Pinoy. Mas maganda uh, ah, pantayo. Uh, ah, pantayo. Yan, alam mo yan. Yes, alam ko yan. Sinti, maganda yan. Kaliwete. Kaliwete ka ba? Oo, oh, kaliwete. Ah, di. Uh, right hand. Kananwete. Kananwete. Naturete. Ikaw pala ay ka. Alam niya, Kara? Wete. Hindi rin? Ang kabala sana dumarating. Yan! Woo! Ah, alam buang na pala ako. Ang gagawin, Yanong request by Yanong Sinti. Fairness ha. Hi, okay, magkapaalam na kami. Salamat. Ayan, salamat, MJ. wala naman, wala naman. Sa pag... wala naman. In fairness ha, naitawid parang, natin. Parang wala naman tayo talaga pinag-usapan pero parang ang saya natin, no? <laughs> Yun yung... Oo nga. <laughs> Hindi ko alam. Parang wala naman kasi problema si MJ sa jowa. Masayahin. Meron, meron ako. Meron, meron pala. Ay talaga. Ngayon pa lang siya eh, magsishare. Siyempre hindi na natin pag-uusapan yan. <laughs> kasi quarter na. May problema pala siya. Okay lang, okay lang. Masaya naman tayo eh. Di ba? Tawagin mo nga sa Monday ng gabi. Papa Jack, sasanay. Ah, ikaw lang, Papa Jack. Tama, tama. Take a bite. It's alright. Yan tuloy yung, pala. pag uwi ko yan, ang isa sound trip ko sa sakyan, malakas na malakas. Fruitcake! Ay, nako. Fairness, ah. Masiyay. O, <laughs> oh, alis ka kung may problema, basta ganyan ka lang kasiyahin, no? Ox na rin, hmm, no? Okay lang, okay Basta Makatata- nabawasa ka lang ng Bible. Makatat yun, makakatatawid din tayo, no? Nagbabasa ka lang ng Bible. Uh, Yan. So, apply mo lang sa sarili mo. Yan, ha? Maging mabuting mamamayan. Yes, totoo yan. At uh, mag- mabuting tao. And that's it. Ay, nako. O, oh, baka may, meron ka pa bang gustong ano? Wala na, mag-share lang ako. Ganyan. Kung uh, anong advice niya sa akin. Tama ba ang ginawa ko? Mm, tama yun, tama. <laughs> tama ba ang ginawa ko kay bakit ba Kara? na crush. Ah, sige. Yan, ah, sige. Oh. Kay Kara mo itanong kasi, di ba? Ah, ay, baka... <laughs> Hindi, ah, makarelate nito. Parang lalaki yata si si pa, Papa Jackson. ah, PGs, Papa Jackson, at saka Parang si inilinis mo talaga Chico. sa akin yung lalaki. O, Pag lalaki daw nakaka-relate. Yeah, Kasi kung babae, parang ah, hindi, ah, iba kasi yung one side nila eh. ah, Hindi, mahalaga malaman na natin sa ng mga babae, Brad. Oo, oh, tama, tama yan. Ah, kasi tayo Tama mga Brad. lalaki, iba tayo eh. Oo, tama yan. Okay. Ah, dali, oh. Ay, yung sa crush mo. Ha? <laughs> Sinong crush? Ay, iba ba yung, ano ba yun? Kala ko ba crush mo? Ah, wala. Uh, on lang, uh, yung marriage life ko noon. Tapos, ah, uh, Uh, tapos ng annulment in one year. Kasi ah, hindi ako dapat dyan kausapin. Tama. <laughs> kayo, kayo, kayo. Sige, Papa Jackson na lang. Sa Monday, tawag ka. Tawag ka. <laughs> Tawag ka sa lunes, yung gabi. <laughs> Baka mamaya sa It's Bati time ko tumawag. <laughs> Hindi namin usapan yun. <laughs> Depende sa inyo. Kayo, sa inyo lang. Na. Ah, depende sa inyo. Pero ngayon, kasi dati yan eh. Ngayon, okay ka naman eh. Okay ka ba? Ah, uh, ngayon lang. Gusto ko lang na ma- kung tama ba ang... Siyempre, iba-iba tayong mga opinion. Mm. Uh, gusto ko lang na malaman kung uh, tama ba yung ginawa ko For me, tama ang ginawa ko. O, di, hindi, hindi na kami ano. Hindi na kami ano dyan. No, tama yun. Ano bang ginawa mo? <laughs> Ah, uh, ganito kasi yun. Hindi eh. na ako anong ginawa niya. Ganito kasi yun. Eh. Ah, <laughs> Ang gulo ko kausap. Ah, hindi naman. ah, ito kasi ganito nangyari. Ah, ah, ah, three, uh, six months kami nagka-relasyon. Mm. Tapos, uh, ah, ahead siya ng 19 years sa akin. Layo ah. Yes. 19 years? Oh. Uh, tapos, anong nangyari? 52 siya, 52? Uh, ah, ngayon, uh, parang 52 yata siya, 51. Palakasan mo kayo, mabula? Ah, uh, 52 or 51 yata siya ngayon, Papa Jackson. Kasi kung 33, 33 ka, tapos 19 years, di ano siya, 52, tama? Yes, 52. Ang nangyari kasi, uh, yung 27 years old ako, uh, ah, nagipagrelasyon ako ng mas ma-higher age sa akin na babae. Uh, tapos, although naliligaw ako sa kanya through cellphone, um, nagsabi ako sa kanya na naliligo ako tapos ah, Yung, yung nadidibilap. candy mo, lawa mo muna. ng candy. Ah, sorry, sorry, sorry, sorry. Ah, dibilap lang ako. May ah, stork. madi- Madidibilap ako sa kanya. Tapos, oh, Ah, tapos, yun nga, ah, ang siyempre, ah, age of cup namin, siyempre, ah, hindi talaga basta-basta na madibilap ka agad yung, sa babae. oh, na matatanggap nyo. Okay. Uh, ang akin lang, uh, by label. Mm. Tapos yun nga na nangyari na, na-decide na mabakasal kami. Okay. So sa akin naman, sabi ko sa sarili ko, uh, in six months natin relationship, uh, hindi po ko ready. Mm. Sabi niya naman, ah, uh, uh, uh, kung hindi ka ready, uh, ganito ang mangyayari sa atin. Napakasal, magpapakasal tayo, huwag ka na magsabi ng pa- sa parents mo. Oo. Oh. Sa atin na lang dalawa. Decision making sa atin dalawa. Oo. Oh. So, nagpapakasal, kami, nagpakasal ako. Oo. Oh. Na hindi, uh, hindi kagustuhan. Respeto mm. lang sa decision niya. Respeto sa? Sa decision niya. Oo. Oh. Yun ang nangyari. Lakasan mo, pare. Ah, sorry, sorry. Sorry po. Yun ang nangyari po. Uh, nagpakasal kami. Oh. After one year namin. Mm. Ah, after six months namin sa kasal. Mm. Ah, actually, byuda siya. Okay. Tapos, uh, ayaw niya ipatanggal yung apelido sa first husband niya. Okay. Tapos, anong nangyari? Gusto niya, i-mail. Kasama ko niya, ha? I-remain lang. Malapit ka lang hindi marinig. <laughs> sorry po, sorry po. i-remain lang niya yung apelido. Okay. Ng ex-husband niya. Mm. Tapos, ako naman, sinabi niya sa akin, okay, sige, kung gusto mo niyan, uh, I respect your decision. Pero, is not good for me. Kay kasal na kami. Ah, ah okay. Dapat ginamit niya yung apelido ko. After six months, nagbili kami ng sasakyan. High so, end. ibig sabihin, nagpakasal kayo pero apelido ng ex niya pa rin yung gamit niya? Yes. Hmm. After, Sinong gumastos nung kasal? Sir, uh, ah, Papa Jackson? Sinong gumastos nung kasal? Ah, uh, sinong? Sino? Okay. Sino po? Tama. Sinong gumastos ng kasal? Actually, yung gumastos ng kasal, uh, share na kami. Ha? Share na kami. Share kayo? Yes. Ah, magkano inabot ng kasal, yung kabuuan? Hindi lang kasi sibil lang. Magkano inabot ng kasal, yung kabuuan? 5,000. Ah, okay. Magkano sa'yo? 2.5. Ah, siguro mga ganyan. Sa kanya, 2.5 din. Mga ganyan na mga... Mm, Ah, okay, payag. O tapos, tapos, mm. yun hmm. nga, after six months kasal na kami, nagbili kami ng sasakyan. Kuya, wag mong kabumulong, ha? Ah, nagbili, nag, uh, bumili kami ng sasakyan. Ah, oh, okay. Tapos, uh, Toyota Hiace van. Ay, malaki yung sasakyan. Oo. Oh. Sige, tapos... Parang paubos na yung stork mo, ha? Ah. <laughs> Snowberry yan, brad. <laughs> Ay, snow. <laughs> Masarap. Oo. Oh. Wala naman. Tapos, uh, nangyari, uh, sabi ko, uh, pwede mo na siguro gamitin ang apelido ko para sa uh, para sa atin dalawa. Yung van? Yung van. Sino naglabas ng deposito ng ano, ng van? Ano po? Sino naglabas ng pan deposito sa van? Siya po. Kasi siya yung may uh, merong kaya. Okay. Ako naman yung uh, driver ng carpool niya. Okay, o oh, sige, payag. Uh, tapos, ayun ang nangyari. Ayaw niya. Aw, Uh, na, na, sa company, na tingin sa company na, parang hindi yata ma, hmm. malalagay ng apelido ko. Yung apelido niya kasi nakalagay na lahat ng papeles, nakapelido ng husband niya. Hmm. Uh, hindi niya pinachange lahat. After nagkasal namin na six months. Ano yan? Hindi niya pinachange lahat. Hindi niya pina... Uh, change. change. Change. Change. Okay. lahat. Okay, sorry, sorry. Oh, so, Kaya may ang nangyayari, ang nangyayari, lahat ng mga documents, uh, ex-husband niya ang nakalagay. Gamit niya ang apelido sa ex-husband niya. Okay, okay. Payag. Mahirap yun, ha? Ah. So, anong nangyari, for me, may doubt ako, bakit ganito ang nangyari sa uh, marriage life ko. Oh. So, anong nangyari ngayon, after uh, year, uh, gusto niya na palagi dun sa ex-husband niya family pumupunta. Which is na dapat uh, irespeto niya ako kasi meron ng bago siyang husband. Mm. Tama naman, tama ka doon. Yes. Uh, sabi ko naman sa sarili ko, uh, huwag ka na pumunta doon kasi meron ka ng uh, bagong husband, bagong family. Mm, lakasan mo lang so, mo yung konti na. So dito na tayo. Oh, malapit sa, ka na yung marinig, ha? Tayo. Sorry oh. po, sorry po. Oh pakipayag. Uh, oh. from the start tayo nito eh. so dito na tayo sa yan. Ah. Bago na natin live. Next chapter. Next chapter natin sa buhay. Oh, tama, may, may point ka naman sa mga inihiling. Pero kung kinukonsider niya palagi, ang sabi ko, pero ang initink niya, dapat kasi yung karakter ng ex-husband niya, gusto ko sundin. Ah, okay. So may comparison. Mm. Kukumpare niya ako palagi sa ex-husband niya. Mm. After na napatay, namatay, namatay yung uh, mother-in-law sa ex-husband niya. Pumunta kami sa bahay. Sabi ko na, huwag tayo dito matulog. Mm. Kasi ayaw ko matulog dito. Kasi meron ka ng bagong pamilya. Hindi siya mm. nakinig. Gusto niya matulog, matulog dito. Mm. Kasi daw, uh, close siya sa ex-husband niya. Oh. Ex-husband, family. Okay. Sabi ko naman. Sinama ka ba nung ano? Hindi. Ano po? Sinama ka. Kinakabahan? Oo, oh, yan. Ah... Uh, sinama ka ba? Nung, sina, sina, hindi, sinama ka ba nung natulog doon? Sinama. Sina, natulog ka rin. Kamusta naman yung pakikitungo sa'yo ng family ng ex-husband niya? Actually, merong merong mga sigaw chismis. Merong mga chismis. Oh, anong ang sabi? Hindi ko lang na, na narinig. Napil ko lang kung ano ang treatment nila pinakita sa akin. Okay. Tapos after that, uh, one day, hindi kami one day natulog. Uh, siguro mga two days. Ah, hindi ka pa rin sure kung dalawang araw yon. ah, no, no. Sure ako dalawang araw na sure, kami. Uh, tapos, bumalik kami. Natulog uh, din kami para sa last vigil. Okay, payag. O, tapos? Sabi ko naman na, ayoko matulog dito. Gusto na last vigil. Uwi na lang tayo muna. Last vigil tayo, tapos uwi. Balik na lang para sa libing. Pero ayaw niya, gusto niya matulog na lang dito. Siyempre, uh, for me, uh, para sa akin sarili, as a new husband, I want to protect my wife para sa mga sinasabi sa ibang tao. Kasi yung ibang tao, judgmental. So, ang akin naman, ayaw niya kasi makinig kasi siya ang yung uh, higher age sa amin. Mm. Mataas na edad. Gusto niya siya matu- ma- oh. masusunod. Mm. So, yun ang pa, uh, yun Sarah Jackson ang Oh. Nangyari sa Marines Live ko. After that, uh, meron kaming uh, rent a car. Tapos, ako nagpa-drive. Wala akong sahod. Kanina, Wala akong sahod. na napapunta yung ano, yung kinikita. Ang kinikita, papunta sa bangko, binabayad sa bang... Ah, Hindi ka binabayad naman dapat sa urang kasi mag-asawa kayo eh. Kaya nga. O, uh, ba't mo, ba't mo nireklamo? Ay, di naman. Hindi naman, hindi ano naman. Uh, nag, nag, nagre-reklamo lang ako nung time, nung time na uh, magkano ang kita. Mm. Uh, uh, kailangan transparent tayo. Ah. Para kung mayroong mang, uh, maliit ng kita, mag-double time ako para lumaki. Lumago. okay. So wala siyang mm. sinabi. Mm. Sabi niya, puntahan mo na sa video para makita mo. Pinuntahan mo? Hindi ko na pintuan kasi ako naman sa sarili ko, uh, wala, hindi ako uh, ma ah, yung mapira na pagkatao. Oh, hayaan mo na. Ah, Oh, wait, wait, wait, wait, wait, mo na. Pero ka palang access eh, hindi mo lang ginawa. Oh, tapos ano? Oh, meron ako access pero hindi ko oh. ginawa kasi. Oh, oh, sige na, ah, okay, okay na yun. Okay na kasi nirereklamo mo. Hindi mo makita kung magkano yung kita pero may pwede mo pala makita. Hindi mo lang ginawa. Oh, tapos? Mm, kaya hindi ko ginawa. Mm. So, anong nangyari? Ah, mayroon silang mga decision making na which is yung mga kasin niya, ginagamit yung credit card niya na siya nagbabayad. Oh, ano ba? So, which ano, is, uh, ano ba income niya ano? Siya kumukuha ng pera. Ano ba income niya no, ni uh, Mrs. Income namin doon, uh, meron akong uh, rent a car nga at saka meron siyang uh, uh, business sa uh, travel agency. So ito ay mga negosyo niya na bago ka pa niya makilala. Uh, bago ko nakilala, Oh. Meron siyang travel agency, wala bang rent-a-car. Oh, okay. So yung marketing sa rent-a-car, ako na. Oh. Hotel to uh, Facebook page, social hmm. media. Okay, oh. Ako na yung bahala sa mm. marketing. Oh, sige, oh, tapos? Anong nangyari ngayon? Uh, parang gusto niya mangyari na uh, kasin to kasin lang, sarili-sarili niya kasin sa pamilya-pamilya lang niya. Oo. Tapos yung time na naghingi ng pamilya ko ng tulong para sa uh, parents ko na para lang pang panggamot, ang dami ng sinasabi. Oo. Which is uh, konting halaga lang mga 2,000. Mm, okay. Uh, for vitamins for my parents. Oo. Kaya kiluwa mo yung candy, nakikilititin niya ko. sorry, sorry. Ah, oo. Narinig ko yung ano, yung banggaan ng candy tsang ipin mo, eh, ha? Dapat na maubos nga. Ano na lang, yung, yung matalas na. <laughs> Armas na yung dating, Yung eh, nakakasugat na ng dila. Ah, tapos, Yun ang nangyari. oo. Oh, Yun ang nangyari sa... lakasan mo, kuya. Nag-decision, nag-decision ako Na? na yung time na dumating sa point na nawala ang love. Lakasan mo lang, please. Oh. Ah, nawala ang love. Ah, nawala. Isin ako na nawala ang love ko sa kanya. Oo, oh, kasi hindi mo maramdaman lalaki ka sa relasyon. Yes. Ayan. Or... Oh, diba? ah, ayan, the, uh, ah, I am the uh, uh, father of the family. Gusto ko maramdaman. Mm-mm. Pero hindi ko naramdaman. Mm. So doon na nag-start na. Parang, hindi mo maramdaman, ikaw yung leader ng ano, tahanan. Yes. Oo, kailangan mo. Kailangan mo nga ano, i, uh, kumbaga i-assert yung sarili mo. Dapat lang kasi tayo ang uh, father of the family. Kita ang head of the family. Alam natin ang nangyayari. Mm, alam mo naman, wala ka lang, hindi ka lang nasusunod. Hindi lang ako nasusunod kasi uh, sabi niya nga, uh, mm. bata ka pa, alam ko ang ginagawa ko tapos mataas ako ang edad uh, mataas ang experience ko para sa iyo mm. at uh, uh, uh, ngayon nga mataas ang experience ko sabi ano, ano ba yung ano ba yung mga bagay na gusto masunod ka decision making halimbawa ano yung hindi ka nasunod uh, yun nga yun nangyari nga pa oh from the top hindi ko narinig eh ulitin natin <laughs> yun nga nangyari nagapasok uh, decision making ko parang na-recall ko na lang ba ko na na uh, yung nangyari sa akin na na hindi dapat pumunta sa na matulog sa parents ah, sa bahay ng parents na, na, na doon namatay, namatay ah. yung uh, mother-in-law niya. Mm. Eh anak ba sila noon? Wala silang anak. Mm. Nag-sorry ba siya dahil doon? Wala, hindi siya nagsorry. Mm, para Pupin sa kanya. Lang siya. Para sa kanya tama lang 'yon. Tama. Oo tama lang ang parang sa isip Okay, mo, oh, stop. Okay, hiwalay na kayo. Ah, Nag-desisyon ako na hiwalay. Nagdesisyon ako ng hiwalay. Tapos, ah, yun nga nangyari. Hindi yun nangyari. Nung hiwalay na ba? Oo, oh, nag- nag- nag- nakipaghiwalay sa niya. Okay. Oh, hiwalay Kasi yung gusto, niyong, gusto ko mangyari sa sarili ko na dapat ako dapat ang respetuhin. Mm. Kasi alam ko ang nangyayari na is pa, ah, father of the family. Mm. Alam natin ang mangyayari sa pamilya natin. Mm. Yun nga ang nangyayari na. Ako makipaghiwalay sa kanya. Oh, naghiwalay na ba kayo? Oh, naghiwalay na kami. Kailan kayo naghiwalay? 2016? Ah, 17, 17. Ah, ma- dalawang taon na rin. Yes. Okay. O, oh, anong problema ngayong gabi? Two years later. Ano ba, ah, Papa Jackson, uh, ah, yung decision ko ba sa sarili ko? At yung property na naiwan, hindi ko ba mahabol? wala may inam ganito ano kung ang pag-usapan dito yung conjugal pare ko may habol ka kasi conjugal eh tama Yes. If you want to be technical, mahahabol mo yun. Kalahati, di ba? Kaya lang, pare ko, wala naman siguro kayong prenup, di ba? Wala. Prenuptial agreement, meron ba kayo? Nag-usap ba kayo na ang akin ay eh, akin, ang iyo ay iyo, bago magpakasal? Wala, may ganun ba? Wala rin. Wala rin, oh. Kung gusto mo habulin, ha, habulin mo. Eh, tanong dito, ko, pare ko, may delikadesa ka ba? Kung wala ka man iniambag, ba't mo habulin? may naiambag ako kasi yung time na yun, uh, ako ang nagmamarket. Pare ko, huwag tayong maglokohan. Wala kang inambag sa van. Yung pinsan mo nagmamarket, naintindihan ka ta, nagpost ka sa Facebook ko. Oh. sige, kumain ka din naman sa bahay niya eh. Kung kinita, kinain mo rin eh. Yung kita, malaki pa sa kita niya. Na, naintindihan kita, ano? Yes. Oh, pag titeknikalin mo yung nangyari, if you talk to a lawyer, nakakana, nakantabay si, ano, si Miss Mao, ito, lawyer, ano to, lawyering to. Tapos si Atty. Brian, oh, sasabihin, conjugal yan eh. Mahabol mo yan, technically, tama. Eh, hindi niya ginamit ang ability ko, hindi ko mahabol eh. Hindi ko, pare ko po, sa kinasal kayo eh. Oh, change documents lang naman yan eh. Di ba? Kung kasal kayo, kasal kayo, period, no? Oo, yung lahat ng dokumento niya na wala kang apelyido, pag kinasal kayo, pare ko, falsifikado yon. Okay. Okay? Yes. Now, on the other hand, pare ko, gusto mong habulin, mong habulin mo, wala kang inimbag doon. Ako nandun ako sa part ng delikadesa. May delikadesa ka. Ba't mo kakabulin? Kasi kaya, mo. Uh, para sa akin lang naman, yung uh, for processing lang naman, uh, for legal. Oo. Oh. Uh, ano na? For legal, uh, legal basis. Oo, oh, sabi ko naman sa'yo pare, kung, kung iaabogado mo ito, baka makahabol ka. Baka may makuha ka, baka may makuha ka talaga. Di ba? Oh. Pero ang tanong dito sa travel agency, kasi makukuha mo lahat ng kalahati niyan eh. Conjugal eh. Ano mang inabot mo kayo, kasayo kalahati, period. Tama? Yes. Oo, ganun yun. Ano man ang kanya, kalahati sa'yo. Di ba? Pinag-isa kayo eh, tama? Okay. Oo, so, so technically, meron kang karapatan. Meron, pero ang papasakson ang document lang talaga, ginamit niya yung ex-husband niya. Hayaan mo na diba? pare ko, kinasal kayo, 'di ba? Technically, 'di ba? Marami namang gumagawa niyan eh, yung mga yung mga yung mga nag-abroad na nagpakasal, hindi binabago yung kanilang last name kasi papalitan lahat, passport, mm. lahat, no? It doesn't mean wala kang record na kinasal ka. Okay. All right, so kaya mo na yung paggamit niya ng apelyido pare ko. 'Di ba? Ano lang yan, paperwork lang 'yan. Oh, All right? Ako may habol ka, may habol ka. Pero ang tanong dito, delikadesa. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin, ako lalaki ang kausap para lalaki sa lalaki ha. 'Di ba? Oh. Bakit mo hahabulin yung van dahil ikaw nag-market? Tinanong kita kanina nung sinabi mo yung van, 'di ba? Outright tinanong kita. Ano ang tanong ko sa iyo? May iniambag ka ba sa van? Marketing, hindi ambag yung marketing. Maintenance 'yon. No, uh, marketing is uh, the way to uh, market to the... Pag mako nila technical, pare ka, wala kang inilabas sa down payment. Market to the... Uh, no, no, no. Oh, oh. Kung marketing ka, mag-market ka ng tao, mag-market ka ng... Uh, Alam namin market DJ kayo, Brad. Ang radio station ay isang malaking marketing company. Huwag mo akong diskasan ng marketing. Pero may inambag ka pa sa down payment. Tinatanong kita. Actually, sa Sir Papa Jackson, uh, wala akong naambag. Yun. Pero naambag ako ng... Oh, may, wait, wait lang. Oh, wala kayo inambag sa down payment. Yes. Okay, oh, tatanungin mo ako ngayon, pero pwede ko bang habulin yung van? Pwede, bakit hindi? Kasal kayo eh, tama? Mm. Oo, oh, pero ba't mo gagawin? Delikadesa. Wala ka pa inambag sa down payment eh. Okay, okay. Eh, ang tawag doon pare ko delikadesa. Oh, pwede, pwede ko bang habulin yung van kahit wala ko iniambag sa down payment? Pwede, bakit hindi? Kasal kayo eh. Pero bakit mo gagawin? Kalalaki mong tao. Wala ka may inambag eh. Okay, okay. Di ba? Bakit mo habulin? Tsaka baka mabilis, wag mo habulin. Hindi, hindi, hindi naman ako naghahabol sa, hindi naman naghahabol. O kung may share lang ba ako ba? Kung uh, ganito. Meron nga. Karapatan mo eh. Pero ba't mo gagawin? Okay, okay. Di ba? Meron talaga pare ko. Hmm. Halimbawa, si Papa Jackson, eh, yung nangyari sa amin ngayon. Sa, oh. kami, tapos yung property niya na. Oh. May, may habol ba ako? Wala din. Meron oh, nga, <laughs> Brad. Lahat ng pag-aari niya meron kang habol. Hanggat wala kayong pinipirmahan na prenuptial, pare ko, pwede mong atakin kalahati na meron siya. Okay. okay. Diba? Okay, Dahil sa batas, hindi naman papakinggan yan. Sasabihin, titignan ng batas, kasal o hindi. O yan, o, kalahati kanya, kalahati sa'yo. Tama? Tama, tama. Pero paano ba't mo gagawin? May inambag ka ba doon? Okay, wala naman, wala naman. Wala, o, wag mo gawin. Wala naman, wala naman kung ina inaambag. Diba, the fact na, the fact na nagtatanong ka niya, may interest ka. Ay, hindi naman, di ba, hindi na naman ako interest. Ako agil lang ba na? Uh, Ah, ah ano? ba't mo kailangan tanungin kung wala kang interes? advice lang ba? Advice lang kung tama ba ng desisyon ko na uh, umalis na ba ako o ganito. Okay, kung hindi ka na masaya, di ba? Hindi ka masaya eh, dahil hindi ka nasunod, di ba? Yes, yes. Oo. Oh. Di ba? Oo, oh, kung hindi mo nararamdaman yung pagiging tao mo saka sa paligid niya, ba't mo? Di ba? Unang-una sa lahat, huwag mo sisihin na, na, na napilitan ka lang na magpakasal sa kanya dahil wala kang nagawa. Kalalaki mong tao, na wala kang nagawa? <laughs> Actually, eh, meron. Oh, pala eh, pero ginusto mo kaya ka nakasal. Meron ako nagawa, pero ah, siguro hindi niya na-appreciate. Hindi yun sinasabi ko kasi kanina parang pinapalabas mo na, na parang, parang yung biktima ka lang nung kasal na yan. O, oh, totoo yan. Kapag, Oh, well, pero hindi. You submitted yourself to it. No, Hindi. uh, for me, kaya nga na, na nag-decision din ako na mapakasal kasi nag-respect din ako sa decision niya. Pero eh, kaya nga, pero ibig sabihin ng pare ko, ginusto mo yan. Hindi, parang... Uh, ginusto mo yan! Uh, ah, para, wag, tayo magtalo, pare ko. Di ba? Alam mo siguro... Hindi, hindi pa, pa, pa, Brad, Brad, MJ, parehas na estado ngayon. Yes, Parehas tayong nakinasal, parehas tayong hindi, parehas tayong nahiwalay. Pwede ko na sabihin sa'yo na hindi ko ginusto ng time na pero ipokrita ko pag ginawa ko, pag sinabi ko yon. Papangatawan na mo yan, ginusto mo yan. Ngayong ayaw mo na, kung gusto mo paanal, paanal ka. Huwag mo sabihin hindi mo ginusto. Ay, pokrataan yan. Deal with it. Sa bagay, sa time na yun na uh, may doubt ako na, na nagdadalawang... Wala kang pakialam kung may doubt ka. Pinakas, nagpakasal ka pa rin. Nagambag ka ng 2-5, di ba? Nakikalam ba hindi ako nakikinig? Kung totoo oh, nagambag ka, 5,000 kasal, di ba? Civil, so, tama. Civil, civil. Oh. Ba- oh, mura lang. Magkano yung bag mo? Mura lang ang civil. Magkano yung bag mo? 2,500. Ah, 2,500, oh. Paano hindi ka voluntary nagpunta na nagambag pa 2-5? Diba nagambag ka 2-5, hindi ka, hindi, ayaw mo? Sa bagay naman, uh, yung uh, tama naman yung uh, advice mo. Okay naman, no. Uh, Andiyan na yung van. Halika na, buli na natin. Yung puti, yung puti. Oo, oh, nangunguha. Oo. Oh. Ginusto mo yung Brad. Okay na. Oh, ano na mag-usapan yun? Okay, ngayon. Pare ko, oh, dalawang taon na kahiwalay. Tama. Yes. 2017, 2019 na, mag-2020 mag na. O, oh, tatanong ka, tama ba lang naghiwalay kami? Kung hindi ka masaya, tama, naghiwalay kayo. Bakit naman hindi? O, oh, pangalawang tanong, meron ba akong habol? Meron, pero ba't mo gagawin? Wala kang inambag doon. <laughs> ba't mo gagawin? Mahahabol mo kung, kung gusto mo yung meron siya. Pero bakit mo gagawin? Pero tama yung ginawa ko na. Mag- makipaghiwalay na lang ako sa kanya. Ama! Kay eh, ko, tama ba? Tama, tama, tama. Para, tama, ba? Tama. Tama. Tama. See? Oh. Pero kailan mo hahabulin yung van? ah, wala na, wala na. Eh. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Nakakakin lang kasi ka, uh, yung, yung apelido niya, yung ex-husband niya ginamit niya. Lakasan mo kaya, lakasan mo. Ang akin lang talaga kasi na uh, parang nalilito ako ba na bakit ganito ang nangyari na dapat uh, actually yung time na yan napakasala ko, gusto ko na seryoso na pamilya Lakasan mo. Ah, gusto ko ng seryoso na pamilya yung oh. time na napakasal na ako. Pero yung ginamit niya na yung ex-husband niya na apelyedo na nagbali, nagbili kami ng property. Ah, ah ako, ganito ano pare ko. Ano, ako naniniwala ko na yung, yung dahilan ni, ano, ni Ateng kung bakit di niya pinakto yung apelyedo niya ay technical. Kasi kung may, meron kang negosyo, it will entail changing all the documents attached to your business. Yes, diba? totoo, totoo. Sinabi sa akin. So, hindi para bastusin ka. Sinabi sa akin. Y- yun ang dahilan yung technical. O, oh, bibiling, bibil, maglo-loan ng kotse, may monthly. O, di ba? Yung, yung ano, yung mga IDs na meron siya, lahat yun, apelido ng kanyang ano. Yun ang ID bitbit niya, yun ang apelido bitbit niya sa ma- mahabang panahon. Mm. Maglo-loan ng kotse, papalitan ba niya yun kung di siya makakapag-loan? Natural hindi. Convenience niya yun eh. Pero hindi niya kung masama loob mo, di ba? Tama. Masama loob mo. Pero ka, ang tanong dito, gaano ka talaga naging mag-jowa bago nagpasa 6 months? 6 months. Oh, no, kala mo hindi ako nakikinig. 6 months kayo naging mag-jowa bago nagpakasal. Yes, six there months. Was not, there was not enough time for the two of you to adjust everything. Kasal ka agad. Yes. Oh, ayan. Oh. Ganyan talaga pag hinapura ang kasal. Magkakaleche-leche. oh. O tama ka naman. O ang tanong dito pare ko, ang tinatanong mo sa amin, may mahahabol ka ba? Meron! Pero bakit mo gagawin? May inembag ka ba? Wala! Tama, tama. Oh, <laughs> okay naman. Karaji ko. Wala akong Wala, alam. Hindi, hindi. Tama. Wala akong mga comment. <laughs> Ano, MJ? Ah, Chico, ah, actually, salamat sa mga advice ni Papa Jack. Nakagalang naman na. Eh. <laughs> pero uh, secret. Macleod ba? Macleod. Macleod ako ba? Macleod ako. Ikaw ang kausap pero Chico ha, ah, salamat sa advice si Papa Jack. Sabihin ko, Tulungan kitang habulin yung van. hindi na, hindi na mapasi ko. Hindi na mapasi ko. Actually, nagpasalamat ako ah, na ngayon ko palang, ngayon ko palang na uh, lalabas ang ganitong may, may, may, bago tayo matapos pare ka may sabihin lang ko ha bago tayo kasi alauna na rin ha okay okay sige Chico alas 4 pagising to na umaga <laughs> oo nga no mm. Ganito ha, makinig ka mabuti ha. Magbago, wag na ang plastikan. Nung, nung you, you were you were 33 nung pinakasalan mo siya, tama? 27. Ah, 27, sorry. You were 27 nung pinakasalan mo siya. Ang tingin sa'yo ng bungang kanya, peperahan mo lang yung babae kasi matanda eh. Tama mali? Yes, ta- yan ang tingin nila sa Tapos eto ngayon, sa utak mo hahabulin mo yung mga properties. O di totoo yung lahat ng inala nila. Lalo nila na-confirm no, Yan. pag ganun. Uh, sa akin naman, yung time na naghiwalay ako, wala talaga akong hinabol. Uh, ang akin lang na maklear ba na kung meron ba akong uh, share. Kung wala, okay lang. Kung hindi mo ako mabibigyan, okay lang. Mm. Kaya ngayon, uh, uh, totoo yun sa Papa Jackson, uh, reality uh, sa mga uh, kasin, pinsan, uh, pag may kaya ang babae, ikaw, uh, faithful ka sa babae, pero bata ka, inisipan nila, piniperahan mo siya, which is not true. Kaya mo na, at least magiging totoo ka sa sarili mo, hindi wala ah, kang habulin. Totoo yan, totoo yan, totoo yan. Salamat. Okay. Uh, nagpag, na, na, na, nakipag, uh, na, totoo naman ako sa sarili ko, hindi ko hinabol. Uh, fit, uh, actually, uh, nagpasalamat ako na share ko to sa sa inyo. At sakali to learn sa lahat ng mga na, nakikinig uh, one year after namin na hiwalay. Uh, nag-file siya ng annulment. Tapos, after one year, natapos. Nag-grant ang annulment. Hindi pa rin ubos yung candy mo? Ah, sorry. Pangatlo na yan, Brad. Ang tagal, ah. Ah, yun lang, yun lang. Yun. Nakatapos na ah, yan. Na, na, natapos na annulment na So, ah, totally uh, I'm happy. So ibig sabihin na anald na kayo? Oo, oh, tapos na Anak ng pusa, Brad. Eh, ba't ka, nag, ba't ka nagtatanong ng paghabol, paghabol? Anald na pala kayo, tapos na kwento. Oh. Wala naman, gusto lang na ma-clear ba? Ah, okay. Ma- ma-share ba, ma-share sa ibang tao na baka ah, mayroong ganitong experience. Sige. Tama. Sige, ha? Oh, totoo lang. Anong brand, ng, lang sa anong brand ng candy mo? Uh, double mint. Double mint, okay. Social, ha? Double mint. Matigas sa pala double mint yan, no? Oo. Oh, alam niya ni Papa Jackson. Niya, pero ma mahal yun. Oh, ah. Alam niya ni Papa Jackson, uh, Chico, alam yan. Yung kinakalog ko dati sa bag ni Chico. Oo. Oh. oh. ko sa bag niya. Yung inuubos niyo, ah. yun, yun. Okay, salamat sa pagtawag, kuya, ha? Salamat po, salamat po. Salamat sa inyo lahat. Bye-bye. Bye-bye. Ang ang ang ang ang, ang culprit talaga yung kantahan kanina. Eh. Oo. Na, Yun ang pangaba eh naubos, yung, <laughs> naubos yung enerhiya ko. Tsaka yung, ang concern ko talaga yung candy, ang tagal. Kasi dapat lusaw na yun eh. No? Parang grabe naman. Laki naman ng candy niya. Mm. Mama. Maraming salamat sa iyong mga tumambay sa booth. Thank you very much. <laughs> Oo nga, no? Oo. Diba? Nagsuwi na kayo iba. <laughs> Pero mag-ingat kayo ha, pauwi. Maraming thank Salamat, you. maraming thank you. Uh... Diba? ano mga lakad niyo bukas? Hindi ko nga alam. Actually, feeling inaalala ko nga kasi feeling mm. ko hmm. may mga ano may mga dapat akong daluhan ganyan mm. hindi ko hmm. maalala lang mamaya na lang basta andyan na ako sa paligid-ligid. Kakaran ang lakad na ng buhay kapag Sabado ayoko talaga lumalabas dahil ang traffic. 'Di ba? Mas gusto ko makipagsuntukan kaysa lumabas dahil ang traffic talaga sa SLEX kaya. Ikaw, saan Ako ka? naman ano, bukas 7 AM. Ay mamaya na pala. Ang aga 7 may taping. Ayun lang. Yun lang, 7 a.m. Paaga ng paaga. <laughs> Diyos ko. Ikaw, anong... Wala, wala lang. Wala, wala. Maghanap ng gagawin. Hindi, depende ano. Depende kay Klong Klong. Hmm. Pasyal kayo malapit sa amin. <laughs> Layo. Oo. Ah. S-Lex. <laughs> Eh. Ah. Bonifacio Day. Ay, oo, no? Bukas. Ngayon na, ngayon na, ngayon na. Ay, 30 na, yun. pala. Oh, 30 na. Bonifacio Day. Bonifacio. Or do follow me on my Twitter and Instagram account, Papa Jackson 1067. On Facebook, it's my real name, John Gamperly. On YouTube, it's Papa Mo Ako. Mamaya pag-uwi ko, may upload po ako. Antayin nyo lang, vloglet lang, vloglet. Yan. Ako po sa Facebook, Kuya Chico, capital K, capital D yung unang letter C. Twitter, Instagram, at Kuya Chico 1067. And uh, before we leave, o nga ha, uh, again po yung, yung ano, puntahan nyo yung website uh, gualandischool.com at suportahan natin ang mga chikiting no sa kanilang you know pag-aaral no uh, doon sa eskwelahanin Joseph Gualandi School for the Hearing Impaired so ito yung hawak ni Papa Jackson yung calendar no 300 pesos 2020 calendar at makakatulong na tayo sa maraming thank you po. Ayan, sila yung mga artist, yung mga estudyante na yan. Sila yung gumawa niyan. So, yun lang. Ayan. Para sa Daling Project, maraming thank you po. Okay. Ako naman po, follow niyo po ako sa Instagram, Gandang Kara, sa Twitter at DJ Kara Official, at sa Facebook po, DJ Kara. At nais ko lang batiin ang best wishes kay Jerson Estinopo at Alice ko sa wedding daw bukas, sabi ni Ate Raquel at Ate Lani. Ayan. Kabati rin daw si... Ito, hindi ko na mabasa. Bjorn Villamiel, Niña Feliz del Castillo, Evelyn del Castillo, El Elrico del Castillo, Medardo del Castillo, Raquel Carino, Alaysa San Juan. Ayan, hello po sa inyo. Ay, habol ko lang ha, batiin ko si ano, si Paolo Ignacio ha. At si Vania ba to? Vania at Ralph Ignacio. Ha? Ayan. Pakisabi, wag na sila mag-away. Oo nga, huwag na mag-away. Mm. Si Donna Cabral, hello din. At si ah, Sheena Dice de Jesus. Ayan, pabati daw. Um, hello din. Teka lang. Kay Jamaica. Mabagal na yung ano, pag-process ng Oo, computer. Nag-expire na tayo eh. Ayan, yun, yun lang. Alright, maraming salamat. Meron pa ba kay Chico Wala na po. Wala na, Kara? Ah, yeah, wala na. Okay, mga bangga. Tayo ay uh, magsiuwi na at magsitulog ah, na kayo. Naabala na namin kayo ng mahabang ah, panahon. Let's call it a day and a night and a day. Thank you very much. Salamat lahat ng mga tabambay dito, magsiuwi na rin kayo. Bye! <laughs> Ganun lang kabilis. Yun yun. Salamat. Uh, advance Merry Christmas sa akin. Oh, we've got uh, 32 days more to go. Kaya Ayan! Chico, before 2020. At 25 days na lang Pasko na. Yes. At pahabol nga pala, Daisy from Finland. Ayan, hello po. Hello, Daisy. Pagkaya ko po yung lingkod, ako po yung lingkod, ang pangalan ko po ay Papa Jackson. My name is Kuya Chico. At ako naman po si Kara. And mga pangga, uh, ah, wag niyong kaliligtaan na ano ha, na mag-lock ng inyong mga radyo hanggang weekend sa masaya, masaya ang weekend namin. Correct. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga! Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy!